prvej línii. Prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Krátko po 21. hodine, pár sekúnd po 21. hodine sa začína relácia v prvej línii. Spoza mikrofónu sa vám samozrejme opäť raz večer prihovára Boris Koronie, takisto aj spoza e, techniky. A máme tu záver pracovného týždňa, vážení poslucháči, a to okrem iného znamená jednu dôležitú vec. Opäť sa ideme uchádzať o vašu priazen s reláciou, ktorá bude prioritne zameraná na udalosti, ktoré majú dosť významným spôsobom zasiahnuť do života občanov tejto krajiny niekedy okolo prvej polovice septembra. O čo konkrétne ide? No iste si mnohí z vás e, spomínate na náš sľub, že až do nejakého 14. respektíve 15. septembra sa budeme pravidelne raz týždenne venovať téme, ktorá, treba povedať otvorene, otvorene značne polarizuje našu spoločnosť. Pôvodne to malo byť len o americkom konvoji, ktorý, ako sme sa teda neskôr dozvedeli, určite prejde územím našej e, krajiny niekedy v prvej polovici septembra. No ale e, neskôr sa ukázalo, že e, k tejto téme postupne pribudli aj ďalšie dve. Popri konvoji sa totiž objavila aj správa, že členské štáty Severoatlantickej aliancie zo strednej a východnej Európy sa nejakým spôsobom pokúsia v dohľadnej dobe spojiť svoje sily za účelom zriadenia stálych základní NATO na svojom území. Konkrétne polský poradca pre zahraničnú politiku upozornil, že krajiny východného krídla aliancie sa majú zísť začiatkom novembra v Bukurešti. A práve tam by mali diskutovať o potrebe zriadenia stálych vojenských e, základní tak v stredo, ako aj vo východoeurópskych krajinách. No a práve Poľsko má byť tou krajinou, ktorá chce významným spôsobom lobovať u ostatných východo- a stredoeurópskych krajín za to, aby sa nebúrili a aby takéto vojenské e, zariadenia alebo teda základne na svojich územiach e, stavali alebo teda povolili. No a potom je tu ešte tretia vec, ktorá sa tiež objavila a dosť významným spôsobom rozčuluje e, aj našich poslucháčov a vôbec ľudí. Konkrétne ide o jednu dôležitú správu e, a síce o tom, že v čase od 8. septembra do 31. oktobra príde na Slovensko okolo 840 vojakov zo zahraničia, pretože práve v tomto čase sa bude v našej krajine konať cvičenie pod názvom Slovak Shield 2015, ktoré má byť vôbec som to kde si dobre zachytil, vôbec najväčším vojenským cvičením v novodobých dejinách Slovenska. Najviac 640 vojakov bude e, priamo zo Spojených štátov amerických, a približne 130 vojakov má byť z Českej republiky, asi 60 z Polska, no a samozrejme aj nekity pár vojakov z Maďarska a asi 4000 príslušníkov e, zo Slovenska. Toto sú také témy hlavné, o ktorých sme hovorili, že, že budeme my sa tomu minimálne raz týždenne venovať ak si dobre spomínam, tak doteraz sme týmto témam, vôbec americkému konvoju, vojenským základňam a vôbec cvičeniam venovali asi tri relácie. A už sa nám tu prestriedali rôzni hostia od, od Jána Čarnogurského až po podpredsedu komunistov, cez bývalého tajomníka radiobrany štátu. Takisto tu bol, e, k tejto téme sa vyjadroval. Mali sme tu aj jedného pána e, z portálu Medzičas, a mnohých iných, ktorí takisto o tomto hovorili. Ale dnes máme poprvýkrát možnosť, lebo zatiaľ to vyzeralo tak, aj keď nie je úplne, lebo niektorí z tých hostí boli tak akože napomedzi, aj aj, ale dnes tu možno budeme mať prvýkrát konečne človeka, ktorý bude mať v niečom možno diametrálne odlišný pohľad a názor, aký mali doteraz hostia týchto relácií. Ja som viackrát aj verejne vyhlásil, že to by nemalo zmysel proste robiť relácie jednostranne zamerané o tom, aký je konvoj zlý, aké je NATO zlé, o tom, aké sú vojenské základne zlé, že to, keď to niekoho teší, tak potom treba hľadať priestor v nejakom inom médiu. Hovorili sme, hovorili sme o tom, že jednoducho bude dobré vypočuť si aj tie názory z druhej strany. Ja v čase, keď som dal takýto verejný prísľub, že teda pokúsim sa niekoho zohnať, kto by nás s takým tým iným pohľadom na vec, alebo možno takým alternatívnym pohľadom na túto záležitosť oboznámil, v tej dobe som ešte netušil, že to... Mal no som síce taký, taký tušák drobný, že to nebude úplne najjednoduchšie, ale že to teda bude až také zložité, to som teda fakt netušil. Ale o tom vám viacej možno povieme v relácii samotnej. Skrátka a dobré, po dlhšej dobe môžem privítať opäť a priznám sa, že na moje veľké potešenie e, politológa Martina Klusa, ktorý zavítal do relácie v prvej línii a teda si dnes na seba uplietol podľa mňa riadny bič. Martin, vítaj u nás v rádiu. Ďakujem, Boris, e, za pozvanie. Normálne som dostal strach z toho, čo hovoríš. <laughs> Ale zase na druhej strane e, sú také hlášky, že straha peniaze som nikdy nemal, lebo že kto má strach, nemá chodiť do lesa a podobne. Takže <laughs> no, skúsme sa radšej teda povzbudiť a Hádam to dnes dobre. Dopadne. Ja som mal zase trošku o teba strach, lebo čítal som na internete ten komentár, kde si sa k týmto témam vyjadroval a teda som zabludil aj na diskusiu, no a dostal si nakladačku riadnu, teda z tých <laughs> čitateľov tam. Uh, ono sa to samozrejme nie je veľmi najlepšie číta, lebo tí čitatelia, poslucháči, oni častokrát aj emocionálne reagujú a vynadajú a tak. Ne, ako neviem, či to úplne bolo v tej diskusii aj nejaké nadávky, no ale naložili ti dosť, tak preto hovorím, že aj teraz si možno trošku vlezol do jamy levovej, čo na druhej strane si zase mimoriadne vážim, lebo to chcem hneď povedať na úvod, že to ti je strašný problém zohnať sem ale práve do slobodného vysielača človeka, ktorý by ti povedzme v týchto témach ponúkol ten pohľad, ktorý tu doteraz chýbal. Teda pohľad, že povedzme to na to nemusí byť silou mocou, nejaký diablov nástroj, a že možno aj s, tými, e, s tým konvojom to nie je také strašné, hej, a, a tak ďalej, veď budeme sa o tom baviť. To som si aj tak povedal, Maťo, na úvod, že ja by som si s tebou trošku tak pofilozofoval, práve preto, lebo ty si vysokoškolský učiteľ bol, hej, a aj si učil ohľadom demokracie študentov a vôbec by ste sa šuchli okolo takých vecí ako žurnalistika. Mne ti to, Maťo, nejde do hlavy, ja tu nechcem vyplakávať, lebo už som to viackrát konec koncov hovoril, aj s tebou sme sa o tom rozprávali. Ale mňa by ti fakt zaujímal tvoj názor na túto vec, že, že chceš urobiť reláciu, do ktorej pozývaš evidentných kritikov, povedzme slobodného vysielača a kritikov toho, čo tu my šírime cez rôznych našich hostí. A teraz im poviem, naozaj v dobrom hovorím, že ale my naozaj chceme počuť váš názor, skutočne chceme, aby ste sem prišli, ako dajte teraz bokom svoje nesympatie k slobodnému vysielaču a to, čo si o ňom myslíte, proste príďte povedať, váš pohľad na túto záležitosť. A teraz odpoveď je, že no tak teda to v žiadnom prípade, lebo proste svojou účasťou legitimizuješ a poznáš to, vieš, tie, tie stále argumenty. A teraz mňa by ale zaujímalo, ako dajme teraz bokom celý vysielač, ako kašľať naň, hej, ale čo je toto za prístup, to v tejto dobe, keď akože žijeme v nejakom pretlaku informačného, naozaj potrebovali by sme sa zorientovať, že lebo nič, nikdy nič nie je, vieš, čierno-biele, vždy sa treba pozerať na tie veci z viacerých uhlov pohľadu. A keď toto chceš zabezpečiť, tak proste to je neuveriteľný problém, lebo a akú, akej si sa dopustil najväčšej viny? No tej, že prečo ty tu pre Boha púšťaš názor, o ktorom my nechceme počúvať. A teraz príde trest, že ak ty si dovolíš pustiť názor, ktorý sa nám nepáči, tak nečakaj, že my budeme chodiť do takéhoto rádia a rozprávať ten náš názor. Je toto je toto v demokratickej spoločnosti v poriadku? No, mohli by sme začať tým, čo som už aj na pôde tohto uh, rozhlasu alebo vysielača, keď chceme, riešil a to je otázka, že či uh, aj naše médiá fungujú celkom v štandardných demokratických podmienkach. Uh, je taká krásna myšlienka, že médiá by mali byť strážnym som demokracie a ja aj mojim študentom ráda často hovorím vám, že áno, strážny pes je síce veľmi dôležitý, ale strážny pes nikdy nehryzie svojho majiteľa hmm. a nikdy nehryzie toho, kto mu dáva žrať. Čiže v tomto prípade myslím aj inzerentov. A preto ja nemám ilúziu o slovenskom mediálnom trhu, napriek teda tomu, že si nemyslím, že by jeho štandard e, bol nejako výrazne e, podimenzovaný tomu, čo je napríklad aj v okolitých krajinách. Už samozrejme čím ďalej na východ, e, tak tam je tá situácia o mnoho zložitejšia a o to viac eh, si pamätám, keď sme sa rozprávali o tej tvojej myšlienke eh, založiť slobodný vysielač, som sa tešil, že si sa na takéto niečo eh, rozhodol upísať svoje vlastné meno, čo je asi pre nás oboch to najdôležitejšie, čo máme, pretože ak tu dnes všetci hromadne máme v ústach Voltéra a jeho mhm. známu myšlienku, že <laughs> nesúhlasím s vlastne vami, ale budem sa byť do poslednej síly, aby ste si svoj názor mohli hovoriť, tak práve tento vysielač mal slúžiť práve týmto účelom a ak sa to teraz niekomu nepáči a hovorí o tom, že svojou účasťou legitimizuje názory, s ktorými bytosne nesúhlasí, tak e, potom sa asi niekde stala chyba, pretože ja si slobodu prejavu predstavím trošičku iným spôsobom. A tu sa vrátim k tej tvojej prvej otázke, že ako to bolo dnes s tým komentárom. Ono je to zhoda okolností, že som sa rozhodol písať o NATO, uh, e, Severoatlantickej aliancii, keď chceme a dnes práve túto tému tu máme uh, s mnohými názormi ľudí, ktorí mi písali priamo pod článok alebo potom neskôr cez môj fanpage na Facebooku alebo uh, dokonca súkromné správy. Som samozrejme nesúhlasil, mm-hmm. pretože majú na túto vec diametrálne odlišný pohľad, ale pokiaľ svoj pohľad prezentovali slušne, vecne a argumentačne, tak som ich názor rešpektoval, čo sa teda bohužiaľ nie o všetkých dá povedať. A toto je pre mňa veľmi dôležité, náš mediálny priestor veľmi málo kultivuje občanov, voličov ako takých, pretože aj svojim vyhranením častokrát nedáva priestor na to, aby si svoj názor mohli formulovať. Mm. A ak takéto niečo na Slovensku budeme ďalej tolerovať, ak nebudeme schopní a ochotní častokrát priznať, že náš oponent má aspoň časti pravdu, tak sa bohužiaľ ani kultúra politická a možno ani naša vyspelosť v zmysle demokratickom nedostane hm. ďalej. Mm. Vieš, ja som mal napríklad v piatok? V piatok som tu mal Mariana Kotlebu. Mm-hmm. A hovoril o kauze divadlo štúdio tanca. To bolo nepripustné pre niektorých ľudí, že ako to je možné, že takýto človek zase vo vysielači, no jasné, hej, a, a, už, a už sa išli tie nálepky. No a v pondelok som tu mal riaditeľku divadla, ktorá prezentovala diametrálne odlišný pohľad Teraz, to je niečo zlé, čo robíme? Vieš, že, Práve naopak, že... to by to podľa mňa malo byť. A teraz ale... ale, ale Možno čo... ešte lepšie, ja to raz sa chcem dožiť, a keď nie ja, tak dúfam, že aspoň moje deti takej situácie, že by boli ochotní a schopní no, sadnúť si vedľa seba. To som chcel spraviť, ale pán Kotleba s tým evidentne nesúhlasil, ten povedal, že rovno nebude potom v štúdiu. Čo ako dobre, veď nech svážia a jeho teda potenciálni voliči, že či je to v poriadku, to nechám na nich. Ale v každom prípade, akože sme sa snažili fakt tie dve strany a teraz dozvieš sa od týchto ľudí, že no nepôjdeme sa, lebo vy ste proste nacisti a hen taký a tam taký, ale proste, že za čo? No lebo ste dali priestor tomuto názoru. Ja hovorím, ale dali sme aj druhému. A to, to už nepočujú. To už, je, to už je prepočuté, zabudnuté a vieš, a tie nálepky idú ďalej, melie sa to a, a tak ďalej. Takže preto to preto to si mimoriadne vážim, že si sem dnes prišiel, lebo ja si veľmi dobre uvedomujem, čo to znamená, aké to je pre ľudí. Ja som aj dnes počul proste príbeh človeka, ktorý je, <laughs> dostal preukaz protifašistického bojovníka, no ale už bol proste personálom grata, lebo sa tu objavil vo vysielači a už je pre zväz protifašistických bojovníkov fašista. Vieš, čiže to, preto som vlastne t- s tým začal trošku takto filozoficky ten úvod, lebo ja si uvedomujem, že čo to aj tebe spôsobuje, že iste potom máš nejaké tie, vieš, také kuloárne veci, že vieš čo, nemal by si mať to, lebo to poškodzuje imič a hento a tamto. Lebo treba otvorene povedať, že ty už tak trošku kolaboruješ aj s tou politikou, ako v dobrom slova zmysle to myslím, že kolaboruješ. Ja sa, sa tak... to ani nejakým spôsobom nehambím. No. A je pravda, že aj e, v strane, s ktorou spolupracujem, sú na moju účasť tu v eh, rádiu Slobodný vysielač eh, rôzne názory. Hmm. Ale chodil som sem ako politolog, ktorý nebol viazaný so žiadnou politickou stranou. Chodím sem aj ako expert pre zahraničnú politiku strany Sloboda a Solidarita a perspektívny kandidát do Národnej rady práve v oblasti zahraničnej politiky. No a ak sa stane ministrom zahraničných vecí, čo nepredpokladám, vzhľadom na to, že predsa len tie kocky sú e, hodené na Slovensku trošičku iným spôsobom, ale možno motika vystrelí, už sa takých pár prípadov na Slovensku stalo, tak e, môžem zodpovedne povedať, že ani v tom čase nebudem iný, pretože mm. ja sa nehambím prezentovať svoje názory a keď so mnou ľudia slušne diskutujú, nenadávajú mi tak, ako sa to stalo koľkokrát v rámci komentárov pod mojimi príspevkami, som ochotný a vždy schopný načúvať aj alternatívny názor. Dobre, ale keď som začal s tým, že si už vlastne vstúpil do tých politických vôd, tak práve tie témy, ktoré budeme dnes riešiť, od vôbec amerického konvoja cez stabilné vojenské základne až po možno samotné NATO a naše fungovanie v tejto aliancii, to sú dnes všetko témy, E, veľmi ošemetné v tom zmysle, že ja som tu mal e, nedávno spomínaného pána Poláčka z Medzičasu, ktorý prezentoval prieskum, ktorý ale tvrdí, že nebol zverejnený, ale že teda podľa prieskumu, ktorý on, ktorého čísla on videl, že teda tri štvrtina ľudí zhruba je proti základňám, proti, proste akože unizono tri štvrtina ľudí v tom prieskume proste bola proti základňám, proti konvoju NATO a vôbec proti samotnému NATO. Čiže z tohoto vychádzami že tu je drvivá väčšina vôbec spoločnosti nastavená proti tomu, čo ty možno dnes budeš obhajovať tak trochu. A chcem sa ťa spýtať, že nie je toto politická samovražda, čo tu dnes ideš spraviť? Nepredpokladám to, ja stále verím tomu, že aj medzi vašimi poslucháčmi sa nájdú takí, ktorí sú ochotní načúvať argumentom, ktoré mám a možno sa dokonca dokážu stotožniť s tým, čo budem hovoriť. A to je možno aj úloha politika nakoniec, aby vedel o svojich e, argumentoch, o svojej pravde, o svojom videní sveta presvedčiť e, perspektívnych voličov. Nebudem klamať. A na druhej strane, e, ak niekto si myslí, že toto je nejaké politické harakiri, tak mu odporúčam, aby, aby ma vyhľadal a ja sa s ním rád o tom porozprávam aj osobne. Nemám s tým absolútne žiadny problém, pretože v prvom rade som človek, ktorý si svoj názor formuloval na základe určitých životných skúseností a to hovorím celkom otvorene, že rovnako tak na východe, ako aj na západe. A môžeme sa o tých životných skúsenostiach, o tom príbehu, ktorý som si zažil ja napríklad na Ukrajine, e, celkom otvorene rozprávať. No dobre, to je tvoj príbeh, tvoj postoj životný, ktorým je chválihodný, že napriek tomu, že to proste nemusí byť pohodlné, prídeš, ja si to vážim, ale asi nemôžeš poprieť to, že politikom, tým klasickým politikom sa do takýchto debat veľmi nechce, kde teda majú označovať alebo teda obhajovať niečo, s čím veľa ľudí nesúhlasí. Že predpokladám, že skôr sa takýmto veciam chcú diplomaticky vyhnúť. Áno, to, to je bohužiaľ ťažká slovenská realita. Ja koľkokrát eh, skúmam názory, alternatívne názory eh, našich oponentov alebo perspektívnych partnerov a nedokážem sa ich eh, dohľadať, či už sa to týka takých závažných tém, ako je napríklad kríza v Grécku alebo utečenecká kríza, kríza na Ukrajine, rôzne zahranično-politické postoje. Skutočne dnes na Slovensku nájdeme len veľmi málo ľudí, ktorí sa nehambia a otvorene, myslím tých, ktorí sú aktívni v politike, otvorene pomenúvajú svoje názory na rôzne problematiky. Takže aj toto by podľa môjho názoru mal každý volič e, vziať za svoje a možno hovoriť o tom, že dať hlas niekomu, s kým nielenže súhlasím, ale o kom viem, že svoje názory formuloval verejne a jasne aj predtým, ako mm. sa o post uchádzal. A toto je veľmi smutné na Slovensku, že dnes eh, v, takomto, eh, v takejto akejsi hmle eh, funguje v podstate top politická elita Slovenskej republiky a to vrátanie súčasnej exekutívy. Mm. No, takže zahrievacie kolo máme za sebou. Ešte pred vôbec tým, ako pôjdeme k tým konkrétnym témam, poviem tie technické veci na úvod. A síce, že prebehu celej relácie budete mať možnosť aj vy, samozrejme, vážení poslucháči, sa zapojiť do tejto našej debaty. Ideálne bude, keď nám priamo zavoláte na číslo 048 381 0101 alebo ak nám napíšete mail na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk môžete takisto využiť aj Facebook a našu stránku. Budem to tak priebežne kontrolovať, ale samozrejme telefonáty a maily majú v tomto smere samozrejme prioritu. Tak, Maťko, ideme na to. A konvoj americký. Skúsme na úvod takto, že ty si o, priaznivec tejto udalosti, si za, alebo si úplne proti, alebo si taký viac menej neutrálny v tejto záležitosti. Akým tým zahrávaš v tomto smere postoj? Ja som tu mal zatiaľ ľudí, ktorí vlastne, keď tak nad tým rozmýšľam, všetci, doteraz všetci ľudia, ktorých som, ktorým som túto otázku kládol, všetci v tejto relácii boli v podstate proti konvoju, z dôvodov, ktoré ti potom poviem, tak na úvod ma zaujíma, že čo ty a konvoj americký, ako ho vnímaš? Ktorý má ísť v septembri niekedy 14. možno 15. Slovenskom. Ako túto udalo vnímaš ty? Možno my sme sa mohli dostať úplne na začiatok a to je samotné členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii, pretože ten konvoj nie je americký, to je konvoj Severoatlantickej aliancie v tomto konkrétnom prípade. Prevažne teda s americkými vojakmi, možno výhradne s americkými vojakmi, no to ale pod mandátom Severoatlantickej aliancie. Vráťme sa do roku 1997, kedy mali o členstve Slovenska v Severoatlantickej aliancii rozhodnúť občania v referende. To sa neudialo, pretože referendum bolo, ako si možno pamätáš, zmarené. Áno. A dokonca bolo zmarené tými, aspoň teda predpoklad taký je, hoci sa nikdy zákonne nevyšetril, ktorí boli vtedy vyslovene proti členstvu Slovenska v Severoatlantickej aliancii, čo mi teda vôbec nejde do hlavy, pretože ak tu je uh, taká prevažujúca verejná mienka proti Severoatlantickej aliancii a netrúfnem si dnes povedať, ako to bolo v roku 1997, tak potom e, mali vynikajúcu príležitosť na to, ako dajme tomu nášmu členstvu zameziť práve tým, že by e, bolo platné referendum, v ktorom by to občania, občania odmietli. Toto sa nestalo. Referendum bolo zmarené vtedajším ministrom vnútra Mečiarovej vlády a odvtedy sa na, na tému, či občania chcú alebo nechcú. Hmm. Členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii takmer vôbec nediskutovalo. Ešte sa objavili určité diskusie aj v odborných kruhoch, najmä v roku 1999, kedy naši susedia Maďarsko, Polsko a Česká republika vstúpili do Severoatlantickej aliancie. Slovensko vtedy bolo tou tzv. čiernou dierou v Európe, kedy napríklad Maďarsko nesúsedilo so žiadnym iným členským štátom Severoatlantickej aliancie, bolo členom Slovensko nie, čo bolo dedictvo mečiarizmu No a potom v roku 2004 sme do Severoatlantickej aliancie vstúpili, ale už bez akéhokoľvek pokusu o referendum, hmm. čo niektorí hodnotia veľmi kriticky, pretože keď sa už konalo referendum o vstupe do Európskej únie, pokojne sa k tomu mohla priradiť aj otázka o Severoatlantickej aliancii a vtedy by sme reálne videli, ako je to so hmm. skutočnou verejnou mienkou občanov. A nevidíme ju ani prostredníctvom volieb, pretože dnes nemáme relevantnú politickú stranu na Slovensku, relevantnú v zmysle parlamentnej účasti ktorá by otvorene vystupovala proti členstvu v Severoatlantickej aliancii. Práve v tých rokoch 97-98 proti členstvu otvorene vystúpilo e, Slovenská národná strana a Združenie robotníkov Slovenska, pokiaľ si dobre pamätám. Ale ani HZDS nikdy otvorene nepovedalo, že je proti členstvu. Ak si dobre pamätám, tak e, v kampani, ktorá bola zameraná teda na referendum o vstupe Slovenska do Severoatlantickej aliancie, nechali svoj reklamný priestor Slovenskej národnej strane ale keď sa pýtali eh, ministrov vlády Vladimíra Mečiara, samotného Vladimíra Mečiara, ale aj jeho poslancov, tak sa nikdy otvorene k tejto otázke nevyjadrili. Mm. Čiže zostáva to takým trošku rúškom tajomstva, ako je to eh, s verejnou mienkou na Slovensku, pokiaľ ide o Severoatlantickú alianciu. A ja som z toho tak trošku aj smutný, lebo ani žiadny prieskum som v poslednej dobe nevidel, ktorý by robili agentúry, ktoré sú citované mainstreamovými médiami. Takže možno by naozaj nebolo zle pozisťovať, ako sa veci majú Eh, registrujem eh, tieto eh, prieskumy z časti v Polsku, z časti v Českej republike. Ten možno najzaujímavejší prieskum sa udial priamo na ulici, keď prechádzal konvoj Severoatlantickej aliancie, ale teda primárne Spojených štátov amerických cez Českú republiku. Zdalo sa podľa tých záberov, ktoré sme mali možnosť vidieť, a pýtal som sa aj očitých svetkov samotnej hmm. udalosti, že teda tých, ktorí protestovali, bolo výrazne menej ako tí, ktorí vítali tento konvoj, takže bude to taká zaujímavá malá skúška pre Slovenskú republiku, ako to vlastne s odmietaním konvoja na Slovensku je a naopak, ako je to s priaznivcami americkej vojenskej eh, prítomnosti na území hm. Slovenska. Takže eh, obkecal som to riadne a viem, že teraz sa ma chce no, že čo si o tom myslím ja. <laughs> No. A faktom je to, že ak by som si dnes mal vybrať, či idem eh, protestovať alebo vítať, tak idem vítať Hm. Pretože ja som priaznivec Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii, ale zároveň musím povedať jednu veľmi dôležitú vec. E, ak sú tu jednotky, hoci americké, ale pod mandátom Severoatlantickej aliancie a my sme členským štátom Severoatlantickej aliancie, tak sú tu v podstate naše jednotky. Toto viem, že vaši poslucháči, teda možno nejaká prevažná časť z nich nebudú radi počuť, mm. ale ak sa tu hovorí napríklad o výstavbe Eh, v základní Severoatlantické aliancie, nielen na Slovensku, ale aj v Polsku, v pobalských krajinách, v Českej republike, tak eh, ťažko to možno hodnotiť eh, v duchu, že tu staviame niečo cudzie. Slovenská republika je členským štátom Severoatlantickej aliancie. Keď si niekto dá tú námahu a prečíta si uh, zmluvy uh, o Severoatlantickej aliancii, uh, tak zistí, že čokoľvek, čo dnes na území Slovenskej republiky máme, v zmysle vojenskom je zároveň uh, majetkom alebo mm. je zároveň uh, vojenským uh, a technickým a ešte neviem ešte akým ďalším personálnym uh, prepojením so Severoatlantickou alianciou natoľko veľkým, že ak tu chceme hovoriť o základniach, tak hovoríme o tom, že už ich tu dávno máme, pretože všetky základne uh, armády Slovenskej republiky sú zároveň, e, sú zároveň základňami hmm. Severoatlantickej aliancie. A takto vnímam aj vstup konvoja na naše územie. No, mne poslucháči často vyčítajú, že neberiem telefóny, nečítam maily, tak už sa polepším a máš okay. hneď, lebo dnes budeš provokovať poslucháčov, vieš, tak už máš hneď prvého poslucháča na linke, tak daj si slúchadlá na uši. Okay. Ešte sme ani nič nepodali, už volá. Tak príjemný dobrý večer prajeme. Dobrý večer, náhodou ste toho povedali dosť. Už je, už je dosť toho povedané, <laughs> už stačilo, no, už to môžeme aj zrušiť. <laughs> nie, nie, nie, myslím, že aby bolo čo k tomu povedať. Bol som s jedným človekom, ktorý je celkom blízky spolupracovník celkom vysokého politika na Slovensku a ten mi povedal také niečo, že oni berú úplne za všetko peniaze. Za všetky takéto rozhodnutia, ktoré nie sú potrebné, v podstate. A, ako napríklad e, nebolo potrebné e, rozhodnutie, aby sa zmarilo referendum tak, ako ho zmaril vtedajší minister, že tam nejaké e, hlúposti porobil. Už, už presne neviem, čo sa tam zdialo, ale tieto rozhodnutia za to bral veľké peniaze. Jednoducho, on mi povedal, že oni za takéto rozhodnutia berú peniaze, takisto ako aj za tých sírčanov, teda čo bolo. A ku z NATO, tiež by som ich vítal, ale s čiernou zástavou. Dobre, Ako skúsme... si uvedomia, že čo robí NATO, pretože NATO si uzurpovalo rozhodovanie o tom, čo je demokracia. Keď my si tu urobíme napríklad na Slovensku priamu demokraciu a ľudia sa rozhodnú, že tu NATO nebudú chcieť a budú tu mať základne, budú chcieť odísť, neurobia to, čo sa e, robí teraz v Sýrii, akože aj takéto otázky nás môžu napadať potom. A takisto si myslím, že akýkoľvek e, politik, ktorý schvaluje e, cudzú armádu na našom území, no neviem, podľa mňa by sme sa mali, možno, že dorovnať štandardom NATO, podľa mňa boli nižšie ako Sovietského zväzu, ale dobre. A, a nejako neriešiť tu ich vstup, pretože vždycky to boli... Hm, Anglosasi, Anglosasi vošli do Ameriky a robili tam kobylkovo, hej, s Indiánov urobili mŕtvoly a teraz Dobre, sa tam len už počujte, už sme otvorme tisíc no. tém, lebo sa na to nedá jasne, všetko reagovať. Jasne, tak... jasne, jasne. Ja len chcem, chcem som zareagovať aj na ten konvoj, že ako dobre, je mi jedno, že tady to idú. Ale išiel by som ich vítať s tou čiernou zastavou. A ku tej prvej veci, že ste sa pýtali, prečo ten minister e, zruš, e, tuto znemožnil, tak e, viem o tom, že za všetko berú peniaze. Za takéto veci robia penia, berú peniaze. No to je asi tak všetko. Dobre, tak ďakujeme, ďakujeme a za názor. Som rád, že existuje slobodný vysielač. to no, je super. super. To, Ďakujeme pekne. Majte sa do počutia. No, Maťo, takže ty si vlastne povedal, že aj to som trošku čakal, že, že tým, že sme v NATO, Takže ako je úplne prirodzené, že proste ide konvoj, lebo sme v NATO. Tak čo teraz? Akože máme tu cvičenia, samozrejme nejako ten konvoj prechádza, no a čo? A, a takisto aj, aj e, vojenské základne budú, lebo sme v NATO. Hej? Ale teraz problém je, že, že, vieš, že cvičenia boli aj predtým a konvoje sa presúvali, to čo mi hovorí kritici, teraz len opakujem, že konvoje sa presúvali e, na vlakoch, plachtami zakryté. To je klasický presun konvoja na dané cvičenie. Teda tí kritici, ktorí tu sedeli, oni nekritizovali ten, e, e, ten e, americký konvoj, že, že je problém, lebo ide niekde cvičiť. Práve, že tak cvičenia sú, ako to, že ich dnes veľa, to je samozrejme zlé, lebo je to nebezpečné, že to vyhrocuje tú celú situáciu. Ale že v konečnom dôsledku oni nekritizovali to, že stade to prejde nejaký konvoj, vadilo im, spôsob, akým ten konvoj prechádza. Že to nie je typický presun konvoja na vlaku zakrytý plachtou a pokiaľ možno v tajnosti alebo takým spôsobom, že hej, aby to nejako nebudilo pozornosť, ale že toto je pompezný prechod konvoja cez deň so zastávkami v hlavných mestách, e, vítaním, vlajočkami a že to je, to je proste niečo, že Spojené štáty americké, lebo nejde, nejde na to, nejdú rôzne krajiny, ale idú len Američania, týmto vlastne si akoby značkujú svoje územie a napínajú svaly pred Ruskom. A toto vadí kritikom tohto konvoja. Že teda to nie je typický prechod konvoja, ale je to pompézny prechod konvoja, ktorý má robiť svaly pred Ruskom. Do akej miery si schopný uznať tento druh kritiky? Ja myslím, že je opodstatnená, lebo však eh, to, že aj naši vojaci sa presúvajú na rôzne vojenské cvičenia a robí sa to v úplnej tajnosti, nepredpokladám, že niekde prechádzajú so slovenskými zástavami, je úplne prirodzené, lebo sme sa už zhodli na tom, že keďže sme súčasťou Severoatlantickej aliancie, cvičenia boli, sú a budú, takže tí vojaci sa nejak fyzicky musia presúvať. ale to už, akým spôsobom sa presúvajú, to je otázka naozaj na diskusiu. viem o tom, že v minulosti bolo úplne štandardné a bežné, nakoniec aj počas prítomnosti sovietských vojsk na našom území, aj počas niekoľkých rôznych udalostí, ktoré spôsobili potrebu aby sa presúvali eh, vojska Severoatlantické aliancie, v tomto mhm. prípade konkrétne americké, sa to robilo v tajnosti, robilo sa to v tichosti, aby sa zbytočne neprovokovala verejná mienka, no. pretože je zrejme, a myslím, že aj tento eh, slobodný vysielač je typickým eh, prejavom toho, že občania nie sú celkom konformní práve s takýmto napínaním svalov. To, že sa takéto niečo udialo, no nebudeme si malovať nejaké hm, kvietočky na stenu, realita je taká, že Američania dnes potrebujú demonstrovať, že sú prítomní. A Američania potrebujú demonstrovať, že sú prítomní pomerne blízko vojnového konfliktu, kde je zúčastnená iná protistrana, e, s ktorou v tomto prípade e, počítajú ako so svojím najväčším protivníkom. Bohužiaľ, a to chcem zdôrazniť, bohužiaľ, e, studená vojna sa nám v inej podobe začína vrácať. A úprimne povedané, je to jeden z najväčších problémov súčasnej zahranično-politickej situácie, ktorú v Európe máme. A ja osobne som samozrejme nie z toho vôbec nadšený. Bol by som o mnoho radšej, ak by tu prebiehal partnerský dialog tak ako do roku 2014. Bol by som o mnoho radšej, ak by sa cez naše územie, dajme tomu, presúvali na spoločné cvičenie rovnako tak americké ako aj ruské vojenské jednotky, pretože to by dávalo ďaleko, väčšiu, hmm. ďaleko väčší pocit bezpečnosti a stability Slovenskej republike. To, že sa dnes vraciame do stavu studenej vojny, akurát s tým rozdielom, že eh, dovtedy sme boli súčasťou eh, Varšavskej zmluvy a teda sovietského vplyvu a dnes sme súčasťou Severoatlantickej aliancie a teda amerického vplyvu, to rozhodne krajine, ktorá je napomedzi, a to si povedzme celkom otvorene Slovenská republika je, hm. nemôže prospievať a naopak môže to vzbudzovať dojem zvýšeného nebezpečenstva. Dobre, ten, ten dôvod, že sme v, opäť v studenej vojne, vidíš kde? Kto to spôsobil? Kto to začal? Lebo kritici tvrdia, že, že to áno, že sme vo vojne tej studenej, že už sa tu demonstrujú svaly, to, že ide teraz konvoj americký, to je demonstrácia sily, ako aj ty hovoríš, v týchto časoch celkom prirodzená, ale že a kto spôsobil tento stav? Kritici hovoria, že všetko sa to deje vďaka americkej zahraničnej politike, vďaka tomu, čo sa, dialo, čo sa spustilo na Ukrajine. Kritici konvoja základní NATO hovoria o tom, že jednoducho všetko je to vina Američanov, ktorí sa nejakým spôsobom nasáčkovali do východnej Európy a chcú stále sa blíži, približovať k Rusku a ho ohrozujú vojensky. Čiže kritici tvrdia, že áno, sme v studenej vojne vďaka Amerike. Čo na to hovoríš ty? No ja si dovolím bytostne nesúhlasiť s týmto stanoviskom. Ja nebudem za žiadne okolnosti robiť nejakého advokáta diavoli v tomto prípade americkej zahraničnej politike, pretože s mnohými krokmi, ktoré sa v posledných rokoch udiali pod taktovkou amerických vojenských a diplomatických síl, sa rozhodne nestotožňujem, ale v tomto konkrétnom prípade možno datovať problémy so spustením informačnej a studenej vojny naozaj do obdobia, kedy najprv teda neoznačené a potom už celkom otvorene označené jednotky Ruskej federácie obsadili územie Ukrajiny. Mám na mysli autonómnu republiku Krym. A niektorí tvrdia, že to bolo vyprovokované na Majdane, hmm. niektorí tvrdia, Tým, to že, povedať, že, to, že to bolo vyprovokované Majdan. napríklad eh, prítomnosťou americkej flotily v Čiernom mori. A povedzme si celkom otvorene, nič sa nedeje úplne náhodou je mi úplne jasné, že uh, americkí uh, vojenskí poradcovia, diplomati mali a majú svoje záujmy na Ukrajine. Je to pochopiteľné, však na to sa nakoniec spustili aj rokovania uh, napríklad v súvislosti s aktívnejšou spoluprácou v, v projekte Partnerstvo zamier. Preto sa spustili rokovania s Európskou úniou a asociačnej zmluve. V istom okamihu ukrajinská politická elita prejavila záujem o to, aby sa aj so Západom podstatne viacej zbližovali. Keď sa to zbližovanie ukázalo ako e, ďaleko bližšie, ako by sa páčilo inému veľkému susedovi, ktorý pochopiteľne Ukrajinu chápe ako svoj výsostný piesoček, mám na mysli Ruskú federáciu, no tak sa spustili procesy, ktoré nakoniec vyvrcholili anexiou Krymu a porušením medzinárodného práva. E, od tej doby možno hovoriť o neustalom vyhrocovaní situácie, napínaní svalov jednej alebo druhej strany. A to je práve to, čo som kritizoval a to, čo si myslím, že e, nie je prospešné ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Neviem si dosť dobre predstaviť, e, čo napríklad z takéto situácie, ktorú tu dnes máme, môže mať e, americká zahraničná politika a čo z tejto situácie môže mať ruská zahraničná politika v zmysle nejakých eh, honosných benefitov, ktoré by z toho plynuli. Samozrejme, nejaké drobné nájdeme, ale v žiadnom prípade si nemyslím, že situácia, v ktorej sa vyhrocuje napätie, je dobrá pre jednu alebo druhú veľmoc. No a v tomto prípade si to bohužiaľ odskakávajú samotní Ukrajinci. Eh, na východe tejto krajiny sa dnes regulérne bojuje a keď som bol nedávno na zakarpatskej Ukrajine, tak som sa rozprával aj s domácimi. Eh, len tak trošku odbočím. Uh-huh tam dnes nie je policajtov. Tam si veselo ľudia po mestách jazdia 90 a viac eh, kilometrov v hodine, pretože údajne všetci policajti sú momentálne nasadení na východe Ukrajiny. Je pravda, že som tam ja za tie 2-3 dní, čo sme sa tady prechádzali, žiadnych nevidel. A takisto je pravda, že domáci boli eh, veľmi znepokojení tým, že začne odvodo, odvádzanie brancov a dokonca, že sa bude konfiškovať majetok pre účely vojny. To sú všetko veci, ktoré e, vyvolávajú skutočné nešťastie pre túto už tak či tak ťažko skúšanú krajinu. A práve z tohto dôvodu si myslím, že upokojenie situácie a, e, a rovnako tak informačné, ako aj tej pomyselnej studenej vojny, by prospelo v prvom rade nám všetkým. Uh, áno, ale treba nájsť aj vynika tejto situácie. A ja som si povedal, že E, budem ťa dnes konfrontovať s dvomi ľuďmi, ktorých som tu mal v relácii. Jedného som už, a vlastne oboch som spomínal, ale teraz v tomto zvuku, daj si sluchadla, aby si mm-hmm. počul. V tomto zvuku budeš počuť uh, už spomínaného bývalého uh, tajomníka Rady obrany štátu. Teda to je pán, ktorý svojho času bol veľmi vysoko postavený človek v rámci obrany Slovenska. Uh, bol to zároveň aj bývalý riaditeľ vojenského uh, alebo civilno-vojenského letiska Sliač a šéf ohradom protizdušnej obrany. Čiže je to vojak, ako sa hovorí, dušová telom, aj keď už teraz je teda na dôchodku, ale, ale proste chcem ti pustiť aj jeho názory. No a volá sa, že Lubomír Krupár a on hovorí vlastne o tom, že to všetko, čo tu zažívame, tie problémy, ktoré tu sú, jednoducho súvisia s jednou vecou. A tá sa týka práve rozširovania NATO, nebudem hovoriť viac. Ja som si urobil také krátke výstrižky z relácií, ktorú som s ním mal a spolu, spolu s pánom Poláčkom, tak teraz ti pustím jeho názor. Spomínam si na Pražský summit, na to, kedy tam bolo slúbené Slovensku a ďalším krajinám, že e, budú prijaté, bol to začatý ten asociačný proces a na ten summit bol pozvaný aj ruský prezident, ktorý neprišiel a na odvetu pozval amerického prezidenta do Moskvy a <clears throat> pokiaľ viem, a čo boli zverejnené tie strohé informácie, tak tam bol prísľub, že v podstate hranicou Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska sa rozširovanie končí. Že to boli schopní vraj Rusi tolerovať <clears throat> a akceptovať. No a potom prišla tá situácia okolo Ukrajiny, a teraz je absolútne nepodstatné pre nás, či to vzniklo z vnútornej snahy, pretože aj vnútorná snaha sa dá nejakým spôsobom nahrať a dotlačiť e, ľudí, ktorí budú vykrikovať na chodníku, chceme tu na to, aby sme boli bezpeční proti Rusom a to. V každom prípade je tu evidentná snaha a podľa mňa najväčšia chyba Spojených štátov nedomyslieť veci a následky podpory vstupu Ukrajiny do NATO. Tam sa začali podľa mňa všetky tie peripetie, ktoré v súčasnosti majú tisíce odnoží, už tisíce podôb v rôznych aktivitách. Či už je to samotná základňa, či už je to taká vojenská pomoc, prezbrojovanie a ďalšie a ďalšie aktivity. Ale nemožno poprieť, že evidentná snaha o rozšírenie NATO tu je a Rusko na ňu reaguje tak, ako reaguje. Mhm. Netvrdím, že vždy správne, netvrdím, že vždy v, v medziach nejakých rozumných riešení, ale v každom prípade nemožno poprieť, že celú lavínu tých udalostí spustila snaha Spojených štátov posunúť svoj vojenský vplyv bližšie k ruským hraniciam. Tak, počul si názor vojaka. Opakujem, bývalého tajomníka Rady obrany štátu, ktorý hovorí, že celý problém tkvie v tom, že NATO sa napriek prísľubom neustále približuje viac a viac k ruským hraniciam. Tak by ma zaujímala tvoja reakcia na toto. Začne tými prísľubmi, no ja každopádne o nich neviem. Na tom praskom samite som nebol a nikde som sa nedočítal, že by takéto e, prísľuby boli dané písomne. E, tu im ale nechcem spochybniť, že možno k takému niečomu došlo. E, hovorilo sa o tom, že Severoatlantická aliancia by e, mala mať aj nejakú takú pomyselnú nárazníkovú zónu a to mala byť práve Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko. E, iná stránka veci je, že e, z pohľadu veľmoci, ako sú Spojené štáty americké a rovnako tak Ruská federácia, to si povedzme celkom otvorene, je pochopiteľné, že sa snažia rozširovať sféru svojho vplyvu. V tomto prípade, ja si pamätám ešte rok 2008, to bola otázka, či sa aspoň perspektívne niekedy môže stať e, Ukrajina členským štátom e, Európskej únie v prvom rade, ale potom mm. samozrejme aj Severoatlantické aliancie. Bol som tam na jednej konferencii na Ukrajine a tam sa veľmi seriózne na túto tému diskutovalo už v tom čase. E, každý, kto sa zúčastnil z ukrajinskej strany, hovoril o tom, že možno to chápať ako určitú perspektívu, ale nemôže sa to stať proti záujmom Ruska, a tá perspektíva je uh, ani nie krátkodobá, je minimálne strednodobá, nie dlhodobá. Ale to bolo v atmosfére vtedy ešte uh, veľmi priateľskej, optimistickej, uh, kedy dokonca aj na Ukrajine sa vykazovali určité, určité prvky konjunktúry. Uh, Následne prišiel rok 2009, hospodárska kríza, aj tá nálada na Ukrajine a samozrejme aj u nás, pamätáme si dobre, ako to bolo v roku 2009, sa výrazne zmenila. Uh-huh. A odtedy sa o perspektívach členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii takmer vôbec nehovorilo. E, čiže áno, súhlasím s tým, čo bolo povedané, že e, ak tu existovali možno nejaké tie sféry vplyvu, ktoré boli dohodnuté bezprostredne po páde železnej opony, tak je zrejme, že Američania sa možno tak trošku pokúšali testovať, do akej miery si môžu dovoliť zájsť aj pri ponúkaní členstva takým krajinám, ktoré sa dovtedy chápali ako výhradné sféry <clears throat> vplyvu Ruskej federácie. Hovorím o Gruzínsku, hovorím o Ukrajine, čo boli vtedy také najreformnejšie krajiny eh, v zmysle nejakého toho perspektívneho členstva. Neskôr tuším ešte aj Kyrgyzsko sa mhm. v tejto súvislosti začínalo spomínať, ale tam to nikto eh, nebral veľmi vážne. Eh, Vieme, ako dopadlo Gruzinsko. to je ten pamätný rok 2008, kedy bolo obsadené Južné Osecko ruskou armádou, čo tiež považujem za nepriateľský akt a keďže som práve v tom čase v Gruzinsku bol a s mojimi Gruzincami som sa na túto tému rozprával, tak môžem povedať, že vnímanie bežných Gruzincov Ruskej federácie v tomto prípade a podľa môjho názoru dlhé roky zostane a zostalo veľmi negatívne. Podobne to vníma aj časť Ukrajincov. Hovorí sa o fašistoch na západe Ukrajiny, ktorí tiež majú svoj veľký podiel vliny, údajne teda aj na súčasnom konflikte. Áno, aj ukrajinská spoločnosť je v tomto smere veľmi rozpoltená, vždy bola. Západ Ukrajiny je výrazne proeurópsky, východ Ukrajiny je výrazne proruský, čo zase súvisí s tým, aj ako sú rozdistribuované zdroje, ako je rozdistribuovaný priemysel v eh, tejto krajine a možno aj s tým, že na východe Ukrajiny uh, žije podstatne viac ruskojazyčných Ukrajincov. Mnohí z nich sa dnes hlásia priamo k Rusom, že už nehovoria o sebe ako o príslušníkoch Ukrajiny a občanov Ukrajiny, pretože by boli ďaleko radšej, keby sa pripojili k Ruskej federácii. Takže je pochopiteľné, že to napätie tu bolo a je. A je pochopiteľné, že rovnako tak z pohľadu Spojených štátov amerických, ako aj Ruskej federácie, uh, ani jedna, ani druhá strana nemohli dopustiť, aby uh, sa tá druhá strana presadila. No. Takže preto ten konflikt dnes tu máme. A je naozaj otázne, že či sa mal skončiť obsadením cudzieho územia, pretože ja stále hovorím, že anexia Krymu je protiprávny akt a čo i z strednodobého hľadiska stále uvažujeme nad tým, že Krym by sa mal stať opäť súčasťou Ukrajiny, pretože v opačnom prípade posvetíme niečo, čo by bolo veľmi nebezpečné aj pre Slovenskú republiku. A či bolo správne, že Amerika naozaj ten svoj, tú, tú svoju sféru vplyvu sa pokúšala presadiť aj na také územie, ktoré už bolo pre Ruskú federáciu neakceptovateľné. Ja dnes budem naozaj používať len tie hlavné argumenty kritikov, ktoré teda ja som zachytil. Uh, v tejto súvislosti, keď sa hovorí teda o rozširovaní NATO smerom k ruským hraniciám, sa často uh, protiargumentuje takým príkladom, že už sme tu v minulosti mali opačnú situáciu, keď sa Rusi tlačili k americkým hraniciám. Eh, počas kubanskej krízy, keď teda na území Kuby rozmiestnili svoje rakety a namierili ich smerom na Ameriku. Eh, svetu hrozil zánik. Bolo proste, že eh, sa tu vypukne jadrová vojna a to preto, lebo Američania celkom správne reagovali na to ako na ohrozenie ich osobných záujmov a nemohli si dovoliť, aby proste v ich blízkosti, na, na, doslova na dostrel, čo by kameňom dohodil, boli rakety cudzieho štátu, ktoré ich ohrozovali. No a teraz, ak je toto normálne v prípade Ameriky, ak toto bolo správne konanie, že robila všetko preto, aby nemala nadostrel nejaké rakety Ruska, nie je v tomto smere úplne logické a normálne správanie sa Ruska, ku ktorému sa blíži teraz NATO a v podstate protiraketový štík je len iná obdoba toho, čo spravili Rusi na Kube. Nie je v tomto smere správanie Ruska rovnako logické, ako bolo počas kubanskej krízy správanie Ameriky? No ak by som bol ja Vladimír Putin, pravdepodobne by som reagoval veľmi podobne, ak nie rovnako. A druhá stránka veci je, že my v tomto prípade, ak hovoríme o Slovenskej republike, hráme úplne inú ligu. A pre mňa ako občana Slovenskej republiky, pre mňa ako politika v tejto krajine je absolútne to najdôležitejšie to, akú pozíciu v tejto situácii zohráva Slovenská republika. A Slovenská republika z tejto situácie rozhodne nevychádza najlepšie. Naopak. Môžeme sa cítiť ďaleko viac ohrození súčasným stavom a tým, že sú tu nejaké ekonomické sankcie, tak pochopiteľne to má pre nás samozrejme mhm. aj neblahé dôsledky eh, v zmysle hospodárskom. <coughs> Takže eh, táto situácia nám rozhodne neprospieva a to, že si tu veľmoci vymieňajú eh, svoje záujmy na úkor možno tých menších krajín, a to v tomto prípade Ukrajina je stredne veľká krajina, nie menšia krajina, to si povedzme celkom otvorene, to je niečo, čo musíme akceptovať a s čím musíme pracovať, pokiaľ chceme zabezpečiť eh, bezpečný a podľa možnosti udržateľný rozvoj našich krajín. Eh, no a v tomto prípade pre mňa Severoatlantická aliancia bola a vždy je niečím, čo je zatiaľ najlepšou alternatívou zabezpečenia bezpečnosti Slovenskej republiky. Ja nechcem a nebudem sa vyjadrovať k zahraničnej politike Ruskej federácie alebo Spojených štátov amerických. Neprináleží mi to v tomto prípade, ale rešpektujem a chápem argumenty, ktoré mm. tu mhm. odzneli, prečo a za aké okolnosti sa diali krízy na Ukrajine alebo na Kube, ktorú sme spomínali a v mnohých iných ďalších krajinách, pretože zoberme si Sýriu v súčasnosti, zoberme si Irak v minulosti, hovoríme o Líbii, o ktoromkoľvek konflikte, kde sú nejakým spôsobom prítomné aj americké vojska, tam všade by sme určite našli množstvo výhrad voči americkej zahraničnej politike, rovnako ako by sme ho našli voči sovietskej alebo ruskej zahraničnej politike. Ale pre mňa Slovenská republika je členským štátom Európskej únie a členským štátom Severoatlantickej aliancie a z tohto dôvodu je pre mňa podstatné to, že či má Slovenská republika inú lepšiu alternatívu. Mm. Momentálne nemá. Dobre, uh, počkajte chvíľu ešte s telefonátom, vidím, že niekto zvoní, ale chcem ešte jeden zvuk pustiť, uh, mm-hmm. opäť Ľubomíra Krupára, ktorého som ako vojaka sa spýtal, že keby ste vy boli teraz, eh, že členom ruskej generality, a to teda naozaj Ľubomír Krupár ako nie je rusofil, to ani náhodou, ale spýtal som sa ho teda otázku, že ako by on sa zachoval, keby bol teda v tejto situácii momentálnej, že sa teda približuje na to ku hraniciam Ruska, ako by sa on ako vojak zachoval, čo by poradil Putinovi v takejto situácii, tu je jeho odpoveď. Rozhodne by som ne, ne, ne, ne, nenavrhol zakopať sa hĺbšie a čakať, kedy kto udrie. V podstate, keď chcem chápať e, strategickú pozíciu svojich schopností obrany, tak musím vidieť aktivity toho na tej druhej strane. A keď on sa hýbe, on rozširuje svoje aktivity, tak mňa to nesmie nechať pasívneho. Čiže musím prijímať tiež nejaké opatrenia, minimálne navrhovať, tak poďme sa brániť ešte teraz, pokiaľ je čas, pretože keď neurobíme nič a príde tá sila z druhej strany, tak bude neskoro. To je normálna vojenská reakcia, čiže nečakám, až keď ten druhý udrie, ale analizujem situáciu dennodenne a pokiaľ sa približuje k mojim hraniciam, budem príjmať aj ja adekvátne opatrenia. Možno, že aj prestrelím. A tam je možno aj situácia dnes takto vnímaná v, v, v celom svete, že možno tie opatrenia sú trošku nadsadené. Ale na druhej strane, ja si stále myslím, že e, ponuka a podpora vstupu Ukrajiny do NATO nebola dobre načasovaná a keď vôbec bola dobre načasovaná. Ukrajina by mala zostať narazníkovým pásmom medzi tými dvoma alienciami, ktoré tu už e, nejakým spôsobom existujú a každý pokus priblížiť NATO k Rusku vedie u Rusov alebo Rusov k adekvátnym opatreniam odvetným. No a potom, čo on vlastne aj ďalej povedal v relácii, bolo to, že aj samotný Krym, o ktorom si tu už dneska viackrát hovoril, že to teda bolo porušenie, on, Lubomír Krupa, povedal, že Krím je v podstate, bola akoby, teraz nechcem zle to povedať, budem to len parafrázovať, akoby nutnosť pre Rusko z tohto dôvodu, vojenského dôvodu, proste sa brániť a chrániť. Uh, hovorili o tom ľudia, ktorých som tu mal, že z vojenského hľadiska bol Krím mimoriadne dôležitý uh, a keď to hovorí ako vojak, že jednoducho musíš uh, akoby predvídať útok uh, nepriateľa, že teda Rusko nemalo inú možnosť. A teraz čo chcem, že Vieš, že ja rozumiem tomu, že Slovensko má si hľadieť svoje národné záujmy, ale na druhej strane vyzerá to tak, minimálne teda podľa toho, čo tu počúvame, že uh, teraz budem znieť populisticky, ale nech, že provokuje tu proste na to nejakú situáciu, Rusko sa bráni, obsadí potom v rámci obrany Krym, na ktorom inak sa v tejto chvíli nebojuje, chvala Bohu, takže ľudia tam žijú v podstate v miery a teraz ale my v rámci našich národných zájmov máme podporovať NATO, lebo sme v rámci NATO, sme včlenení, máme podporovať NATO aj napriek tomu, že túto situáciu vyprovokovalo. No ja sa v prvom rade nikdy nestotožním s tým názorom, že túto situáciu vyprovokovalo NATO. Keď tak hovoríme o tom, že aký podiel mala zahraničná politika Spojených štátov amerických na celej situácii, ale tu by som vyslovene len špekuloval, E, čítam samozrejme alternatívne názory na túto tému, ktoré sú vyslovene proamerické, alternatívne, ktoré sú vyslovene protiamerické. Neprináleží mi v tomto prípade niekoho hodnotiť alebo niečo hodnotiť. E, pre mňa, ako som povedal, je podstatné to, že sme členským štátom Severoatlantickej aliancie a ako taký máme určité záväzky. No a jeden z tých záväzkov, sa vraciam na začiatok vlastne celej tejto témy, je, že sme súčasťou vojenských aktivít, ktoré Severoatlantická aliancia má a pre mňa teraz to najdôležitejšie je to, že Ruská federácia by už len z hľadiska púdu seba záchovy neprekročila hranice Slovenskej republiky, pretože uh, máme tu článok 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí jasne, že útok na jedného člena je útokom na všetkých členov. A z tohto dôvodu sa ja ako občan Slovenskej republiky cítim ďaleko bezpečnejšie, pod dážnikom Severoatlantickej hmm. aliancie. Ako by som sa cítil ako občan Ukrajiny alebo Gruzínska, ktoré súčasťou Severoatlantickej aliancie neboli a dnes e, majú na vlastnej koži vyskúšané, čo to znamená vojenská intervencia Ruskej federácie. Bohužiaľ, v tomto konkrétnom prípade trpia samozrejme najviac hmm. obyčajní ľudia. To, čo odznelo v súvislosti, v súvislosti s Krímom alebo s ruskou generalitou, to už sú vyslovene vojenské záležitosti a ja sa stotožňujem s tým, že ak mali Rusi konať, tak konali možno najlepšie ako mohli a som presvedčený o tom, že to aj čo sa deje momentálne na východnej Ukrajine e, rozhodne nie je náhoda. Ak si tu chceme nahovárať, že Rusko sa na tom nejakým spôsobom nespolupodiela, tak potom sme asi naozaj naivní. No, daj si sluchadlá, lebo máme poslucháča na telefónnej linke. Budeme musieť sa venovať aj mailom, lebo ich tu šialene veľa. A ja dnes ich prečítam, lebo furca tu bijem do prst, že budem čítať maily, tak teraz naozaj budem. Ale máme poslucháča na telefónnej linke. Dobrý večer. Halo. No, dobrý večer vám. Dobrý večer. Tak je, je neuveriteľné mm, poč, počúvať mm, tohto pána. E, to akože e, sa cíti bezpečne v spoločnosti e, NATO tak na to je momentálne dneska najvi, naj, najväčší provokátor na planéte, hej, v podstate predlžená ruka Spojených štátov. A ja sa mám cítiť, ja sa mám cítiť bezpečne, že, že som v spolku, ktorý je v podstate ako, ja neviem, e, vieme dneska, že, že Spojené štáty podporujú e, ISIL, ISIS, hej? Áno, vieme, e, vieme dneska, že, že Spojené štáty, e, ich dve agentúry sú zainteresované pravdepodobne v sponzorovaní a organizovaní e, exodusu v podstate e, ľudí do Európy. Áno, to, to, sa, po, to bolo, bola správa minulý týždeň, v, že rakúske tajné služby zistili, že e, dve americké agentúry, hej? Čiže v podstate ja sa mám cítiť bezpečne v spolku, ktorý provokuje všade, kam ide, po celej planete provokuje. A akože mám byť to, že to je pre mňa najlepšia voľba, no tak to akože vôbec nie. E, z tohto spolku my musíme okamžite, okamžite vystúpiť. Okamžite. Vraz je to náš e, najväčší záujem je nebyť na strane agresora. NATO je pre mňa ruka Spojených štátov, je to agresor. Po celej planete je to agresor už tým treba stať, e, takto, toto je môj názor. Takže mm. ďakujem pekne, ďakujeme veľmi pekne za ten... a budem vás počúvať teda na linke. Dobre, ďakujem ďakujeme pekne. veľmi pekne, majte sa do počutia. A ja predpokladám a očakávam, že teda dnes budú hlavne takéto názory zaznievať. S tým si predpokladám rátal aj ty. Veď som ťa sa to pochválil, že si prišiel do Jamy Levovej, tak bráň sa. <laughs> Ale ja to nechápem tak, že by som sa potreboval obraňovať. Ako hovorím, ja som tu určite nie v pozícii obhajcu americkej zahraničnej politiky. Mm a pre mňa sú to nové informácie, že by americká zahraničná politika podporovala islamský štát, alebo že by organizovala exodus e, utečencov smerom do Európy. Samozrejme, pošuškáva sa o podobných veciach. Čítam na rôznych alternatívnych e, portáloch, že je to viac menej istá záležitosť. Ja osobne som ďaleko skeptickejší k týmto názorom. A druhá vec je, a tu sa vraciam k tej otázke, prečo sa cítim bezpečne, že dnes e, je počas e, dlhej existencie Severoatlantické aliancie isté iba jedno. Doposiaľ nikto nikdy nečelil priamému útoku, vojenskému útoku e, z tých, ktorí sú súčasťou aliancie, snáď s jedinou výnimkou, a to boli udalosti z 11. septembra, kedy teda aj bol prvý a zatiaľ našťastie posledný krát aktivizovaný tento článok 5 a došlo k e, vojenskému hm. útoku smerom na Afganistan a aj spolupráce teda nielen s americkým vojskom, ale teda v zmysle Severoatlantické aliancie. Mnohí si potom zamieňajú účasť Severoatlantické aliancie napríklad na intervencii Iraku, a tu tiež treba povedať celkom otvorene, Severoatlantická aliancia v tomto prípade e, neťahala za jeden koniec, Nemecko a Francúzsko sa na tomto útoku nezúčastnili a myslím si, že konali správne. No, ja, ja sa možno sám dopúšťam chyby a teda evidentne v tejto relácii, že hovorím na to a myslím skôr na Spojené štáty americké. A to, to, je tiež, to, je, to je tiež <laughs> jedna z výhrad, inak, že bavíme sa síce o NATO, ale vlastne o Spojených štátoch, lebo Spojené štáty udávajú takt. To, to je, je síce pravda, ale ak ťa môžem, Boris, prerušiť, realita je taká, že dnes totožňovať Severoatlantickú alianciu so Spojenými štátmi americkými nie je správne a práve Irak z roku 2003 je toho typickým príkladom, že dopúšťali by sme sa keď už nič iné, tak nepresnosti v tomto prípade. No vieš, ale keď aj hovoríme o, o, o konvoji NATO, tak potom by sme mali hovoriť konvoj Spojených štátov, lebo v tom konvoji nie je nikto z krajín NATO, tam idú len čiste Američania. A to je jedna tiež z výhrad a kritík, že teda keď sa bavíme o konvoji NATO, tak prečo tam teda nie sú aj iné krajiny, respektíve technika vojaci iných krajín, prečo sú tam len americkí vojaci? Prečo len americká technika? V tomto prípade sú pod mandátom Severoatlantické aliancie. To, že prevažne americkí vojaci, no môžeme sa len domnievať, že prečo je tomu tak. My nevidíme do logistiky, ktorá eh, zabezpečuje vojenské cvičenia a presunu jednotlivých jednotiek. Netvrdím, že je to správne, tiež by som bolo mnoho radšej, keby sa tam z času na čas objavil aj nejaký ten holandský alebo lotišský vojak, Nakoniec na tom cvičení, ktoré mm. budeme mať na Slovensku, budú aj tieto Hej. Uh, vojska zastúpené, takže um, ako som povedal, povedal, že ale najviac Američania. Najviac Američania v tomto prípade určite. Najviac. Nakoniec zase nechcem pôsobiť eh, v tom duchu, že by sme zakrývali nejakú pravdu. Absolutnou realitou Severoatlantické aliancie je tá, že Spojené štáty sú tam dominantné. Eh, jednak vojenský, jednak veliteľský, jednak v zmysle financovania, materiálovo, technicky, akokoľvek za to. Ale stotožňovať Spojené štáty a NATO nie je správne. Mm. A, e, čo som chcel? Ja aj viem, čo som chcel, lebo povedal si jednu z takých vecí, to som sa inak nachystal, som sa na teba dnes počujem, úplne vážne, a, že e, je dobré, že ty sa cítiš by aj vďaka tomu bezpečný, lebo že článok číslo 5 Washingtonskej zmluvy hovorí o tom, že ak by napríklad nás, ja neviem, že Rusko napadlo, tak ostatné krajiny na to nám prídu na pomoc, tak? No. No tak daj si sluchadla na uši, idem ti spôsobiť hlavy bôľ. No. Lebo m, mm, práve túto tému sme otvorili spolu s pánom Krupárom a spolu s pánom Jurajom Poláčkom z medzičasu, ktorého teraz budeš počuť a ktorý sa vyjadruje v tomto zvuku k samotnému článku číslo 5. Že či to teda znamená, to čo hovoríš, že nás automaticky prídu obrániť, tak vypočuj si teraz túto našu diskusiu. Nebude dlhá, krátka, opäť krátky výstrižok. Počkaj, musím to iba nastaviť, už by to malo ísť keď sa malo rozširovať to o krajiny bývalej východnej Európy, e, tak e, Medlin Albright pred zahraničným výborom Senátu vystúpila e, v, tých, v diskusii, kde povedala, že rozšírenie nás nezavezuje reagovať na každý násilný incident tým, že by sme išli do vojny. Hej, to znamená, uh, Senát, uh, OK, to súhlasil, to sa im hrozne páčilo, teda, že nemusíme bojovať, keď náhodou ako sa strhne nejaká mela medzi Ruskom a nejakými tými východnými krajinami. A nechali si vlastne uh, urobiť rozbor v kongresovom výskumnom stredisku kde, bo, kde, ktoré mm, napísalo taký krásny sumár, hej, ktorý musím prečítať, lebo to je úplne nádherné. Článok 5 Severoatlantickej zmluvy nezaistuje použitie sily na pomoc žiadnemu, spojen, e, e, žiadnemu spojencovi, ktorý bol napadnutý. Na to považujeme za organizáciu kolektívnej obrany nie kolektívnej bezpečnosti. To je podstata organizácie. Článok 5 prehlasuje, že členovia NATO musia zvážiť, možnosť ísť na pomoc. Pomoc však nie je zabezpečená zmluvou. Pomoc spojencom nie je bezpodmienečná. Konec citátu. Čiže inými slovami povedané, stanovisko Amerického kongresového výskumného strediska uvádza, že pred vstupom do konfliktu musí byť vždy jasne definovaný výlučne americký národný záujem z toho, čo ste povedali, môžem to takto pochopiť, že keď mi niekto tvrdí, že v NATO to platí tak, že keď jeden členský štát je napadnutý ostatnému, musia ísť na pomoc, toto je proste klamstvo. Nie je to pravda. Presne tak. Presne tak. Nemusia. Prvé rade Ale... musia zvážiť, musí byť e, požiadaný, musí ten štát povedať, že nie je schopný to zvládnuť sám a potom musí byť rozhodnutie každého štátu zvrchovaným prijatím nejakých, e, nejakej deklarácie. Áno, je to v našom záujme ísť tam pomôcť. V žiadnom prípade nejak No ale potom to má aký? To má potom obranný zmysel, keď ja teraz vymyslím, že, že no nás tuto Rusko strašné napadne zlé, a my tu zakričíme do sveta našim koaličným partnerom na to, že prosím vás, poďte nám tu pomôcť, už sa nám tu rusy premávajú na tankoch, pozvolenie Bystrici. A oni povedia, viete čo, no ale my nejdeme. Že tak to no potom nie, má pošlu ostrú notu pošlu ostrú notu a e, tým splnia svoju povinnosť podľa článku 5. <laughs> A to je celé? Presne tak. Alebo zvážia, že môže byť rozširovanie toho konfliktu v e, ohrozujúce ich bezpečnosť a potom môžu prijať iné rozhodnutia. Ale že by automaticky vyslali kontinent vojakov, to v článku 5 nie je napísané. Tak, Maťo, tvoj názor na toto, čo si v tejto chvíli počul. Novinka? Ale nie, nie, nakoniec o to sa hovorilo už eh, v čase práve tých útokov na dvojičky 11. septembra, že či teda je potrebné aktivizovať eh, článok 5 a čo to vlastne v praxi bude znamenať, či teda všetky krajiny sa rovnakou mierou budú teraz spolupodielať na intervencii v Afganistane a tak ďalej a tak ďalej. Čiže samozrejme, toto nie sú nové veci, a ja sa stále ale pýtam, kto to bude riskovať. Ktorá krajina dnes na svete bude riskovať to, či e, sa článok 5 e, bude chápať deklaratórne alebo reálne v zmysle vojenskom. E, ukázalo sa, a nakoniec aj dnes v súvislosti napríklad s udalosťami v Turecku smerom na Kurdistan alebo na islamský štát, že štáty z Severoatlantickej aliancie sú ochotné a schopné, keď už nič iné, tak aktívne nielen komunikovať, ale sa aj spolu na niektorých e, aktivitách. Možno nie každá rovnakou mierou. nemôžno očakávať, že slovenské ozbrojené sily budú vstupovať do jednotlivých aktivít rovnako ako napríklad americké, britské, francúzske, ktoré sú ďaleko bojaschopnejšie e, a ďaleko použiteľnejšie v rôznych e, konfliktoch. Ale na druhej strane ja stále tvrdím, že sa dnes nenájde na svete taká sila, ktorá by bola ochotná, schopná to risknúť. Mm. A teda ani Ruská federácia nebude riskovať, že či uh, sa ten článok 5 bude aktivizovať alebo nie do podoby reálneho vojenského konfliktu. A ja som presvedčený o tom, že keby Ukrajina a Gruzínsko boli v Severoatlantickej aliancii, tak aj vývoj v zmysle vojenskej intervencie Ruskej federácie by bol celkom rozdielný. Uh, dobre, ešte jedna otázka, potom pesnička a po pesničke ťa predhodím našim poslucháčom. A, a potom ale samozrejme chcem s tebou aj, aj základne rozobrať aj tieto veci, ale, ale máme tu veľa mailov a predpokladám aj veľa netrpezlivých poslucháčov, ktorí ti chcú po, po telefóne nejaké otázky položiť. Posledná otázka. V tomto vstupe nebolo by riešením pre nás lepším byť neutrálnou krajinou? Toto je jedno z riešení, ktoré často spomínajú kritici NATO, kritici konvoja, kritici základní, že my nemáme byť ani členom nejakého, ja neviem, ruského spolku, ani členom amerického spolku. My by sme najlepšie urobili, pokiaľ by sme si zachovali neutralitu a že toto je jednoducho najlepšie riešenie v tejto situácii. Pre Slovensko vystúpiť z NATO a byť neutrálnou krajinou. Čo si o tomto riešení myslíš ty? Tak je pravda, že no, členstvo v Európskej únii napríklad priamo nesúvisí s členstvom Severoatlantickej aliancii, čiže zachytil som aj takéto úvahy že teda tá Severoatlantická aliancia je už len nadstavba, ktorá je pre nás možno viac nebezpečná ako prospešná. Nesúhlasím s tým. Nesúhlasím s tým z toho dôvodu, že neutralita je mimoriadne drahá záležitosť. Ak by sme sa nechceli baviť o peniazoch, lebo zabezpečenie neutrality v tomto prípade v zmysle vlastnej boja schopnosti ochrany svojho vlastného územia je niekde úplne inde ako zabezpečenie v bezpečnosti prostredníctvom kolektívnej obrany, tak s tým nesúhlasím už len z toho dôvodu, že neutralitu musia garantovať e, veľmoci. Dnes nemáme neutrálnu krajinu, ktoré, e, ktorá by nebola garantovaná istým spôsobom veľmocami. Každá rôznym spôsobom. Zoberme si Švedsko, zoberme si Fínsko, Rakúsko alebo Švajčiarsko. Každá má na neutralitu iné dôvody a dokonca vo Švedsku a Fínsku sa už dlhšie vedie diskurs, do akej miery je tá neutralita ešte dnes skutočnou neutralitou, keďže napríklad také Švedsko a do istej miery aj Fínsko, možno aj Rakúsko spolupracujú so Severoatlantickou alianciou mm-hmm. podstatne viac, ako by sa to mohlo páčiť inému garantovi, e, konkrétne v prípade Rakúska a Ruskej federácii, ktoré prevzalo záväzky e, Sovietskeho zväzu, keď sa prijala Rakúska štátna zmluva. Čiže e, dnes hovoriť o neutralite by predpokladalo, že získame garancie minimálne dvoch veľmocí, v tomto prípade Spojených štátov amerických a Ruskej federácie na to, že tá naša neutralita bude za každé okolnosti dodržaná, že bude akceptovaná a že v prípade vojenského konfliktu nás rovnako ako napríklad Švajčiarsko v druhej svetovej vojne obídu. Ale tu hm. by som rád poukázal na príklady, ako je napríklad Belgicko, Holandsko alebo Dánsko, ktoré tiež vyhlásili neutralitu počas e, e, vypuknutia alebo pred vypuknutím druhej svetovej vojny a táto jednoducho nebola Nemeckom akceptovaná a vieme, ako to dopadlo. Mm-hmm. Takže v tomto prípade sa spolia na neutralitu krajinka o 5 miliónov obyvateľov by podľa mňa nebolo vôbec správne, nebolo by to ani bezpečné a bolo by to veľmi drahé. S takouto úvahou prišiel svojho času ešte um, Vladimír Mečiar, pamätám si, že dokonca sa vtedy niekto vyjadril, neviem, či to bol veľvyslanec z Ruskej federácie, že Ruská federácia je ochotná, schopná uh, na túto tému s nami diskutovať, ale Spojené štáty jednoznačne sa vyjadrili, že už žiadnu garanciu v časoch po skončení studenej vojny e, neutrálnym krajinám dávať mhm. nebude. Môžeme sa domnievať, prečo k tomu zaujali takýto postoj. Možno to bolo preto, lebo očakávali, že sa skôr či skôr budeme uchádzať o členstvo v Severoatlantickej aliancii, ale realita je taká, že e, dnes e, neutralita je prekonaný koncept a Slovenská republika by sa rozhodne nemohla cítiť ako neutrálna krajina bezpečnejšie, ako sa dnes môže cítiť ako členská krajina Severoatlantickej aliancie. Ehm, No možno ešte taká posledná vec, ktorá sa oddá dodať eh, v súvislosti eh, s neutralitou. Eh, ak tu dnes máme napríklad neutrálne Rakúsko, ale už som spomenul aj Fínsko alebo, mm-hmm. alebo Švédsko, tak ja predpokladám, že by to bolo spojené aj s úplne iným prístupom k armáde Slovenskej republiky. A ja sa pýtam aj poslucháčov Slobodného vysielača, najmä tých mladších, či by boli opäť ochotní a schopní nastúpiť do armády, keby bola zavedená povinná vojenská služba, pretože vo Fínsku a vo Švedsku stále je, ak si dobre pamätám, tak aj v Rakúsku, alebo či by boli ochotní a schopní povinne nastupovať na cvičenie domobrany, tak ako je to napríklad vo Švajčiarsku. Toto je pre mňa otázka, ktorá nie je zodpovedaná a ja si myslím, že mnohým občanom Slovenskej republiky súčasný stav, kedy máme malú relatívne akcieschopnú eh, armádu Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou väčšieho politického a vojenského zoskupenia, tak eh, táto situácia im vyhovuje. Hmm. A možno ešte jedna eh, drobná vec, ktorá súvisí s neutralitou. Byť úplne neutrálny v podmienkach Európskej únie sa nedá. Aj Európska únia má spoločnú bezpečnostnú politiku, čiže aj Švédsko, Fínsko, Rakúsko, krajiny, ktoré sú súčasťou Európskej únie, sú do nej zapojené a ako také e, už ich dnes v podstate nikto ako neutrálne nechá. Dobre, tak počkaj, tak ideme vystúpiť aj z EU. Áno, aj, aj takéto názory počúvam. E, nakoniec jedna politická strana, e, ktorej volebný líder je predsedom bansko bystrického samozprávneho kraja, to má dokonca priamo v programe. Ja osobne si myslím, že z hľadiska hospodárskeho by vystúpenie z Európskej únie bolo takou malou samovraždou Slovenskej republiky, pretože keď už nič iné, hm. tak si uvedome, že dnes eh, takmer 80% nášho exportu je priamo závisiacich eh, alebo súvisiacich s Európskou úniou, takže eh, táto úvaha, keď už nič iné, tak ekonomicky nie je založená na realite a tom, čo by nás e, po vystúpení z Európskej únie čakalo. Tak, spomínaná pesnička a po nej budeme teda pokračovať kolom otázok. Nie, asi bude najlepšie, vážení posluchači, keď nám budete volať, lebo keď mi píše chybné hlásenia tu mail, blbne, tak najlepšie bude, keď po pesničke nám rovno zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Ideme sa trošku upokojiť takou milou pesničkou. Working all day, and the sun don't shine. Trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain. California večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii dnes s politologom Martinom Klusom. Bavíme sa o tých hlavných témach, ktoré som vám vlastne slúbil, že budeme nejakým spôsobom riešiť až do septembra, pravidelne raz týždenne. Teda témy ako americký konvoj, stabilné vojenské základne, vôbec členstvo Slovenska v NATO. E, spomínal som, že po pesničke teda sa pozrieme konkrétne na názory našich poslucháčov. Tých sa na maili urodilo naozaj neúrekom ale skôr ako teda k ním prejdeme, chcem povedať, že samozrejme majú prednosť e, telefonujúci poslucháči, takže v prípade, že nám zatelefonujete na číslo 048 381 0101 dostanete príležitosť priamo sa opýtať môjho hostia, e, čokoľvek vám v tomto smere e, bude ležať na srdci. Tak ale vidím, že nikto netelefonuje momentálne, tak môžeme prejsť na mail, ale maily nám nejako divne idú. No, tak dobre, poďme ohľadne Krymu. Chci sa hosta zeptat, dle vašej logiky, jak ji prezentujete ve vztahu k Krymu, jehož dejiny evidentne neznáte, by se mělo Slovensko vrátiť do Uherského království. Počkám si to posunout. Do Uhorského kráľovství, ktorému bylo ukradeno biehem politických transakcí po prvé svetové válce anarchistickou skupinou kolem istého Tomáše Masarika. A jaký názor máte na ciziny řízené otržení Kosova – na to ešte nikomu nepomohlo, k bezpečnosti spíše odpomáha svým členom od peniaz, za ktoré obsazujú USA ložiska uhlovodíku. Čím zdôvodníte svoji domnenku o tom, že Slovensko, akož zrejme i ostatní zemne Evropy majú nejlepší ochranu práve jen v rámci NATO? ale konkrétne na príklade nikoli deklam, e, deklamacemi o tom, jak se cítite bezpečne vy. Děkuji za odpověď. Začnem od konca. No, som spomínal, že tam nejde len o článok 5 Washingtonskej zmluvy, ale tam ide o to, že dnes história jasne ukazuje, že sa ešte nikto nikdy nepokúsil priamo vojensky zautočiť na členský štát Severoatlantické aliancie. Z toho vyplýva aj môj pocit bezpečnosti a z toho vyplýva aj to, že podporujem členstvo Slovenska v Severoatlantickej aliancii. Pokiaľ ide o dejiny Krymu, tak ja myslím, že trošičku dejinám aj rozumiem a dobre ja viem, akým spôsobom eh, by sa mohlo hodnotiť to, že Ukrajina je zvrchovaným, eh, alebo teda Krím je zvrchovaným územím Ukrajiny až eh, od čias, kedy sa rozhodli v rámci politbíra komunistickej strany Sovietskeho zväzu a teda predovšetkým pána Chruščova ako ústredného tajomníka túto prideliť k Ukrajine ale zoberme si to zase z toho uhla pohľadu, že prečo sa tak rozhodli. E, nikdy to nebol nejak jasne zadefinované, ale keď sa pozrieme geograficky, tak e, Krym je ďaleko viac súčasťou Ukrajiny, pretože práve s ním má jedinú pevninskú, e, alebo s ňou má jedinú pevninskú hranicu ako Ruskej federácie. Práve cez Ukrajinu vedú všetky energonosiče, alebo viedli do posiaľ smerom na Krym. No a z tohto dôvodu bolo logické, že Krím aj po rozpade Sovietskeho zväzu bol súčasťou Ukrajiny. Ja som v roku 2013 na Kríme bol, e, rozprával som sa s domácimi, nebol absolútne žiadny problém, pokiaľ išlo spolnažívanie ruskej e, väčšiny alebo ruskojazyčnej väčšiny, keď chceme ukrajinskej a tatárskej menšiny. Krím bola autonómna republika, bol tam parlament, ktorý dovtedy fungoval v absolútnom súlade s ústavou Ukrajinskej republiky a tie e, problémy, o ktorých sa začalo hovoriť až potom, ako e, neoznačení vojaci, ktorý dnes už e, je úplne zrejme, lebo nakoniec priznal to aj prezident Vladimír Putin, označ- obsadili Krím a neskôr cez referendum, o ktorom tiež sa dá mnohé povedať, do akej miery bolo legitimné a demokratické, nakoniec pričlenili toto územie k Ruskej federácii. Takže to sú všetko pre mňa dôvody na to, aby som tvrdil, že e, anexia Krymu bola protiprávna a to je pre mňa dôvod, e, aby som žiadal e, nápravu a teda okamžitý návrat Krymu k územiu, ku ktorému legitimne patrí. Ak tam bola otázka na to, že či by Slovensko nemalo byť dnes súčasťou Uhorska, tak potom by sme mohli naozaj ísť veľmi hlboko do histórie, a mohli by sme sa pýtať, že či e, Uhorsko ako také má svoje historické opodstatnenie, pretože na tomto území boli aj úplne iné kmene. A možno by sme sa mohli vrátiť až do čia z rímskej ríše, ale to by pravdepodobne nikam neviedlo. Hmm. Ja hovorím o stave, ktorý bol uh, zafixovaný bezprostredne po rozpade Sovietskeho zväzu a hovorím o tom, že tu uh, platilo určité medzinárodné právo, ktoré bolo flagrantne porušené jednou z krajín, ktorá bola súčasťou tohto dnes už vážneho konfliktu. Pýta sa ťa host Jano, čítam to tak, ako to prišlo. Z akého humoristického časopisu si sa dozvedel, že naše ozbrojené sily sú akcie schopné brániť Slovensko? Nemám pocit, že by som povedal, že sú akcie schopné brániť Slovensko. Povedal som, že sú v súčinnosti s našimi spojencami akcie schopné a schopné aj brániť územie Slovenskej republiky. Nie som ja expertom na hm. armádu Slovenskej republiky. Nedovolím si dnes špekulovať o jej bojaschopnosti, ale fakt je ten, že aj vďaka tomu, že sme súčasťou Severoatlantickej aliancie, mám pocit, že sa môžeme aj v tomto prípade cítiť o mnoho bezpečnejšie, pretože ak aj naše vojenské sily možno nie sú v najlepšej kondícii, tak ešte stále sú tu naši spojenci, ktorí na rozdiel od Slovenskej republiky investujú do svojej obrany výrazne viac prostriedkov a o ktorých armáde sa hovorí ako o bojaschopnej a mám na mysli napríklad aj Polskú republiku. Poslucháč Tomáš tu našiel takú paralelu v tom, v akej situácii sa dnes nachádzame, porovnal to s druhou svetovou vojnou a hovorí takúto vec, že Slovenská republika bola v bezpečí ako spojenec Hitlera, čo je pravda, lebo boje u nás sa začali až ku koncu vojny. Nie sme v podobnej situácii? Že teda, vieš, on evidentne vidí, aspoň som to tak pochopil, že e, NATO podobného zlosina, ako bol kedysi Hitler, ale Hitler nás chránil, takže nás takým, takým istým spôsobom dnes akoby chráni NATO. No z toho dôvodu by sme sa mali domnievať, že tu príde k nejakému slovenskému národnému povstaniu voči Severoatlantickej aliancii. A ja osobne sa nedomnievam, už som naznačil, že by väčšina občanov Slovenskej republiky bola ochotná aktívne vystúpiť voči Severoatlantickej aliancii vychádzajúc z toho, koľko občanov sa dnes zúčastňuje napríklad na voľbách, a ťažko mi je povedať, do akej miery je skutočne kritika voči Severoatlantickej aliancii kritikou väčšinovou alebo menšinovou. Hmm. Ak by sa spoločne s tým, či by Slovensko má vystúpiť do Severoatlantickej aliancie, položila zároveň otázka, či sme za znovu obnovenie vojenskej služby, tak som presvedčený o tom, že prevažná väčšina národa by hlasovala v takomto referende proti vystúpeniu Slovenska zo Severoatlantickej aliancie. No je pravda, že v Čechách to naozaj vyzerá tak, že e, tie spomínané demonstrácie proti konvoju NATO dopadli viac menej fiaskom, tak aspoň to prezentovali médiá. Niektorí ľudia tvrdia, že to médiá zmanipulovali. Neviem, ja som tam priamo nebol. Ale mnohí ľudia tvrdia, že na Slovensku, keď ten konvoj pôjde, že to bude úplne iné, že tu jednoducho povstanú ľudia a dajú jasne najavo, že sú proti. Ale nechcem teraz špekulovať nad tým, že, že či povstanú alebo nie, veď konec koncov to sami uvidíme. Ale e, hovoril pán Poláček o tom, že tu tri štvrtina ľudí podľa nejakého prieskumu je proti tomu konvoju, proti NATO a proti základňam. Tebe sa takýto prieskum evidentne do rúk nedostal. Nie, nie nemám tvrdí, takýto prieskum k dispozícii a ako hovorím, poznám osobne ľudí, ktorí sa v Českej republike zúčastnili, či už vítania alebo hanenia amerického konvoja a podľa ich informácií to, čo sme sa dočítali z médií, bolo relatívne pravdivé. A tie počty sa samozrejme líšia, a, a myslím, vítajúcich a tých, mm. ktorí demonstrovali alebo boli vyslovne proti, ale aj pre mňa to bude zábavý test. Možno popularity alebo naopak nepopularity Severoatlantickej aliancie, keď sa a, vojska Severoatlantická aliancia, primárne teda Spojených štátov amerických, budú presúvať cez naše územie. No argument bol hlavný, že však Slováci majú veľmi zlú skúsenosť so 68., keď sme tu mali už vojska raz, v tom prípade ale sovietské, a teda, že toto je akoby veľmi hlboko vkorenené v národe, ten odpor voči cudzím vojskám. No ale toto by malo potom platiť aj na Čechov, toto isté, evidentne v Čechách sa to nepotvrdilo. Takže dá sa očakávať, že možno aj na Slovensku uvidíme, veď koniec koncov on nie, tak dá, nie, on nie tak dlho bude nejaká akcia. V tomto smere bude teda prechádzať konvoj. No pýta sa ťa Marcel, že aby si už teda povedal svoj názor, ho zaujíma na e, vojenské základne, k tomu sme sa ešte nedostali. E, teda konvoj, ten ti nevadí, ten keby si si mohol vybrať, tak či ho budeš vítať alebo skôr protestovať, budeš ho vítať. Čo v prípade vojenských základní, ako to vidíš v tomto prípade? Stabilná vojenská základňa na Slovensku e, je pre teba mm, niečím, čo by si vedel tolerovať? Už si povedal v úvode relácie, že tým, že sme v NATO, tak aj s takýmito vecami treba počítať, ale tvoj osobný, teraz osobný mm, pocit, postoj, e, ty by si si takéto niečo prial, alebo radšej nie na Slovensku? Ja už som spomínal, že akákoľvek vojenská základňa na Slovensku je základňou Severoatlantickej aliancie, hoci je teda priamo pod eh, velením Slovenskej armády, ale Slovenská armáda je súčasťou Severoatlantickej aliancie. Čiže pre mňa podstatnou otázkou, aby som sa dokázal dostatočne kvalifikovane rozhodnúť, by bol štatút takejto vojenskej základne. Bola by to možno otázka, že čo sa na takejto vojenskej základne nachádza a ja by som sa vôbec nebránil ani tomu, aby sa o takejto vojenskej základne vypísalo referendum v Slovenskej no, republike. Som sa a ak by sa referendum vypísalo, väčšina občanov by nesúhlasilo s umiestnením vojenskej základne, tak tak ako každé iné referendum považujem za správne vôľu ľudu eh, rešpektovať, pretože hlas ľudu je hlas Boží. Takže môžeme sa kľudne eh, baviť aj o takejto možnosti, o takejto alternatíve. A ak by boli ochotní a schopní občania Slovenskej republiky eh, sa zúčastniť na takomto referende, v počte 50% plus jeden hlas, tak by takéto referendum bolo platné mm. a podľa niektorých ústavných právnikov aj záväzné pre Národnú, Slovensku, Národnú radu Slovenskej republiky, Ale ja už som aj v tomto slobodnom vysielači niekoľkokrát hovoril, že si myslím, že na Slovensku už nebude žiadne ďalšie platné referendum, pokiaľ nezmeníme článok 95 až 98 ústavy ktorý... To je no. funkčné referenda? Že ktorý teda predpokladá, že funkčné referendum na Slovensku tak skoro mať nebudeme. Myslíš, že ani v tomto smere by nebolo funkčné, e, že by nebolo platné ani v takejto veci ako vojenská základňa? Že Som by presvedčený neprišlo? o tom, že nie, pretože ne? už sme tu mali jediné platné referendum, ktoré bolo výrazne podporené všetkými politickými stranami, adekvátne finančne e, dotované e, v zmysle nejakej tej kampane ktorá ho sprevádzala a napriek tomu sa na ňom zúčastnilo len veľmi tesne nad 50% obyvateľov. Dokonca zlé jazyky hovoria, že to možno boli aj nejaké tie mŕtve dušičky, ktoré na poslednú <laughs> chvíľu prišli zahlasovať, pretože v opačnom prípade by Slovensko čililo obrovské medzinárodnej blamáži. Toto je názor, ktorý ja prezentujem roky, už ako politolog, dnes ako politik a stojím si za tým, že na Slovensku, pokiaľ sa nezmenia predmetné články ústavy, nebude žiadne ďalšie platné referendum ľudí, a to si povedzme mm. celkom otvorene dnes, Severoatlantická aliancia a naše členstvo v nej zaujíma podstatne menej ako mnohé iné otázky. Možno ďaleko viac ich zaujíma to, ako dopadne najbližšia superstar. A toto je smutné, pretože si myslím, že občania Slovenskej republiky by sa o podobné otázky mali zaujímať podstatne viacej. No, bavili sme sa o tejto téme spolu s pánom Krupárom a spolu s pánom Poláčkom o tom, že či teda budeme čeliť tomu, že bude vyhlásené na Slovensku referendum o otázkach vojenských základní, lebo moji dvoja, dvaja hostia v tej dobe to prezentovali ako veľmi ošemetnú politickú záležitosť, ťažko presaditeľnú. Totižto, Prvý, kto začal o vojenskej základni na Slovensku hovoriť, bol Andrej Kiska, prezident, ktorý teda zadefinoval takú vec, že my by sme niečo tam v Poprade mohli mať, nejakú logistickú... Počkajte chvíľu, vidím, že nám niekto volá, počkajte ešte chvíľku, po tejto otázke si vás zoberiem. A že by sme mohli mať teda nejakú základňu na východnom Slovensku, nejaký logistický sklad zbrania a niečo podobné. A vtedy ako sa strhla taká dosť vlna odporu zo strany ľudí. No a moji hostia, teda konkrétne pán Poláček, vyslovil v tomto smere na adresu Andreja Kisku takúto zaujímavú vec, daj si slúchadlá, lebo ma bude zaujímať, že čo si o tomto myslíš, že či do akej miery sa s týmto budeš vedieť stotožniť, čo budeš v tejto chvíli počuť. Mne celkom nesedí. Eh, počkaj, to som dal, to som dal niečo zlé, držte chvíľku. Uh, tu, tu je to. Ja mám vážne výhrady k politike Andreja Kisko alebo k tomu, čo prezentuje k jeho konaniu, výrokom a e, niečomu podobnému, ale v tomto je absolútne nevinne. On tu bol podľa mňa zneužitý vládou Slovenskej republiky a teda hlavne teda Robertom Ficom, aby to predniesol namiesto nich. To bolo, to bolo rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, to znamená Roberta Fica osobne ktoré predniesol uh, Andrej Kiska. To, že to vlastne eh, je v intenciách toho, že ako on rozmýšľa, že sa mu to skutočne ako páči, to je druhá vec. Ale uh, rozhodne to nepovažujem za iniciatívu Andreja Kisku, to v žiadnom prípade. Určite to je proste nejaká stratégia, akým spôsobom uh, aspoň zo strany Roberta Fica, ako ostať uh, čistý vonok pred ľuďmi minimálne aspoň pred voľbami 2016. Máme pred voľbami a čo viem o prieskumoch verejnej mienky, ktoré sa teda vyjadrovali negatívne k týmto eh, k týmto veciam, ako je armáda, ako je vojna na Ukrajine. Eh, povedzme tak odhadom 3 štvrtiny ľudí sú vlastne proti politike západu na Ukrajine, takisto aj proti základňam. Takže je samovražda zo strany e, predstaviteľa vlády alebo vládnúcej strany, aby e, rozhodoval o týchto veciach a e, zobral si to na vlastné triko. Takže je to nejaká taktika. No, takže počul si. Andrej Kiska bol podľa pána Poláčka zneužitý Robertom Ficom na to, aby túto nepohodlnú vec povedal pred občanmi, že teda by sme tu mohli mať nejakú vojenskú základňu, ale pán Poláček tvrdí, že toto bolo rozhodnutie slovenskej vlády, Roberta Fica, ale že teda tento ako celkom tak akože dobre politicky zhodnotil, že toto sa pred, pred eh, voličmi ťažko bude obhajovať, takýto nápad, tak to hodil na plecia Kiskovi. A počul si už takéto niečo? Hovorí sa to v tých kulároch, kde sa aj ty pohybuješ? Možno takáto vec, že, že teda bol takto zneužitý, alebo to je no, pre teba novinka, čo teraz úplne počúvaš? A osobne si myslím, že v politike sa nič nedie náhodou. A v tomto prípade súhlasím s pánom Poláčkom, že vláda Slovenskej republiky a menovite najmä predseda vlády Slovenskej republiky je rád, keď je našimi západnými spojencami a mám na mysli rovnako v Severoatlantickej aliancii ako v Európskej únii potlapkávaný po pleci, že my sme tí dobrí. Uh-huh. My sme eh, tí vzorní ktorí si plnia svoje úlohy, takže v istom okamihu bolo potrebné povedať, že ani my by sme sa nebránili vojenskej základni na území Slovenskej republiky, pretože však keď pobalské krajiny Polsku, dokonca Maďarsko sa aj v tom čase vyjadrili, že teda však bavme sa o tom, tak musel sa podobne vyjadriť aj predseda vlády Robert Fico, len problém bol v tom, že ako to podať občanom Slovenskej republiky, takže v tomto prípade si viem predstaviť, že šikovne vmanipuloval pána prezidenta, ktorý ale nepovedal nič, čo by bolo proti jeho vôli, to tiež si povedzme celkom otvorene, do situácie, kedy predstavil túto myšlienku verejnosti a verejnosť to odmietla. A v tomto je skutočne bravúrnym stratégom pán premiér. Mm. A treba povedať, že pán premiér dnes neurobi vôbec nič, čo by išlo proti uh, záujmom uh, jednak našich západných spojencov, ale zároveň vôbec nič, čo by ho <laughs> v očiach svojich voličov E, posunulo do podoby nejakého prozápadného politika. To si on jednoducho nemôže dovoliť. A to je zaujímavé, ak on v tom vieš kľúčkať medzi tým, lebo e, hovorím to práve preto, máme poslucháča, počkajte chvíľku na linke, uh, hovorím to preto, lebo Fico celkom jednoznačne vyhlásil, že on nedovolí proste žiadnu vojenskú základňu na Slovensku a, a bú, a to. Ale keď príde tam niekde, že proste do centrály na to, tak tam je pečený varený, tam sa dohodne na, na nejakých tých základniach, potom povie Kiskovi, možno, jak je to pravda, že ty to povedz, ty to tuto prezentuj. A on potom ako pompezne, keď, keď sa spustí kritika na Kisku, tak potom pompezne trestne postol a on už nedovolí proste základne. Vieš, že to je zaujímavá politická schopnosť jeho takto kľúčkovať už aj v takých veciach, kde sa to ako evidentne nedá. No nakoniec podarilo sa mu to aj pri utečencoch, podarilo sa mu to pri kríze v Grécku a takýchto zárečno politických situácií by sme našli určite podstatne viacej klobúk dole a klobúk eh, dole pred eh, jeho stratégmi, ktorí mu tieto noty dávajú. A zase druhá otázka je, položme si ju celkom otvorene, ako je možné, že ešte stále má takú vysokú volickú podporu ľudí, ktorí eh, jednoducho toto, toto nevidia. poslucháč na telefóne. linke, to znamená pre teba, že daj si sluchadla. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Marian Zumrel. Ja by som sa chcel popýtať hostia, Eh, že čo ako Slovensko má z toho, že je Európskej únii a NATO. Lebo viete o tom, že eh, Slovensko nemá také ekonomické eh, možnosti, napríklad jak Nemecko alebo iné krajiny. A je zrejme, že nás Európska únia a dajme tomu NATO dobre využívajú. Však to je jasné, lebo uh, každý, každá krajina, čo má peniaze, viac, majú väčšie platy. Prečo sa nedorovnajú platy na Slovensku? Však bolo slubované. Pred vstupom bolo slubované, že sa platy dorovnajú. Hm? Neviem, ako, nechcem byť, ako... ako čiže otázka... Ja, počkajte, to, takže, som sa, čiže otázka, to počúvam. Dobre, veď jasné, to počuť. Čiže, čiže otázka znie, že čo máme z toho, že sme v NATO a v Európskej únii, tak? Áno, dobre. presne tak. Dobre, tak ide odpovedať. Ide odpovedať, počúvajte odpoveď. Do počutia. Tak, čo máme z toho, že sme v NATO a VEU? Ty, kde Ďakujem vidíš za túto no. otázku. No. A tie pozitíva sú podľa môjho názoru jednoznačné, však nakoniec e, Severoatlantickú alianciu sme už riešili. To je e, výhodnosť v zmysle ekonomickom, pretože kolektívna obrana je lacnejšia, ako keby sme si ju mali zabezpečovať sami a pocit bezpečnosti, ktorý nám dážnik, pomyselný dážnik Severoatlantickej aliancie dáva. Takže tam vidím jednoznačné výhody v tom, že pokiaľ je zabezpečená bezpečnosť v krajine, tak sa tá krajina môže, môže rozvíjať. Bezpečnostná politika v tomto prípade je absolútne kľúčová a mala by byť záujme všetkých občanov Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tam je to ďaleko komplexnejšia otázka, ale fakt je ten, že dnes e, si predstaviť Slovenskú republiku mimo Európskej únie je takmer nereálne. Už som spomínal, zoberme si už len to, akým spôsobom je naviazaný export alebo import, e, ktorý na Slovensku máme. To znamená, e, aký typ výrobkov a komu vyvážame, naopak, aký typ výrobkov a odkiaľ dovážame. Sme priamo závislí s tým spôsobom jedna z najotvorenejších ekonomík Európskej únie, práve na členských štátoch Európskej únie a menovite najmä Nemecka. Uh, to, čo z toho vlastne Slovenská republika má, tak to je to, že tu máme určitý životný štandard, ktoré možno krajiny, ktoré sú dnes mimo Európskej únie, nemajú. Uh, zoberme si krajiny Západného Balkánu, napríklad Srbsko, uh, Bosnu, Hercegovinu, Čiernu horu, Albánsko, Macedónsko. To sú všetko krajiny, ktoré sa vidia v Európskej únii v budúcnosti. Rovnako tak Ukrajina. Bežných Ukrajincov, keď sa opýtate, E, tak e, skôr vidia svoju budúcnosť v Európskej únii ako mimo nej. Hovorím najmä o tých, ktorí žijú na západe Ukrajiny, pretože si uvedomujú, že Európska únia je prostriedkom na zvýšenie ich životnej úrovne. Dnes, a to je zatiaľ e, jedna z tých práv, ktoré som spomínal v súvislosti so Severoatlantickou alianciou, že ešte nedošlo k žiadnemu útoku na členskú krajinu hmm. Severoatlantické aliancie, tak rovnako môžeme rozhodne tvrdiť, že nie z takej krajiny Európskej únie, ktorá by po vstupe do Európskej únie schudobnela. Naopak, všetkým krajinám sa životná úroveň zvýšila. To, že dnes platy na Slovensku ani zďaleka nedosahujú úroveň napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, alebo keď chceme Írsku, dokonca ani v Českej republike, tak to je v dôsledku toho, že naše hospodárstvo dnes ešte nie je nastavené na to, aby sme dokázali občanov Slovenskej republiky platiť v tých sumách, ktoré majú k dispozícii práve v týchto krajinách. Súvisí to aj s tým, že Slovenská republika dnes e, nemá pozitívne nastavené, e, nazvime to, prostredie napríklad pre e, aktívnejší rozvoj podnikania. To znamená, že by sa vďaka tomu mohla znižovať miera nezamestnanosti a aktívne s tým by samozrejme išli hore aj hm. priemerné mzdy na Slovensku toto je niečo, čo musíme nevyhnutne zreformovať už v roku 2016, pretože ak sa na Slovensku nenaštartuje hospodárstvo aj v zmysle malého a stredného podnikania, aby sa ľuďom na Slovensku oblatilo žiť, pracovať a podnikať, tak e, platy na Slovensku nikdy nedosiahnu výšku, ktorú majú dnes e, iné krajiny Európskej únie. No, dúfam, že poslucháč alebo poslucháčka ostali na linke, ktorého tu opäť máme. Príjemný dobrý večer prajeme. E, dobrý večer prajem. Dobrý večer. Tu Jano, tu Jano z Brusna. E, ja by som mal pár otázok na hostia. Nech sa páči. E, najskôr, čo sa týka toho Krímu. E, hovoril ho niečo o tom, že proste infraštruktúrou je Krím prepojený s Ukrajinou, ale nezabúdajme na to, že infraštruktúrou nebol prepojený s Ukrajinou, ale so Sovietským zväzom. Tam, nikdy nebol, ne, tam sa nikdy neplánovalo to, že, to, bude, tam bude osobitne Ukrajina, osobitne Rusko. To je jedna vec. A potom ešte druhá vec, no, Nemyslí si hoci, že kebyže uh, nenastane anexia Krymu, že by tam nastal rovnaký scenár, ako je teraz na Donbase? Mm. Áno. Jako, tieto dve otázky, hej, ste iba chceli položiť. A viete čo ešte, ale že teraz medzi tým, ako som čakal na, <clears throat> čakal na spojenie, tak Aha. som počul aj o tom, že o tých platoch slovenských, tak uh, aj toto mi nie je dosť jasné. Viete, že keď nejaký Francúz, uh, ktorý montuje Peugeoty uh, pri Paríži alebo proste niekde vo Francúzsku zarába 2000 eur, za tie prachy by tu nerobil a myslím si, že tá produktivita práce je rovnaká na Slovensku ako vo Francúzsku. Prečo si ten Slovak nezaslúži taký istý plat? Ešte toto by som tak, mm. taká tretia otázka. Dobre, Ďakujem tak ďakujeme pekne. veľmi pekne za ne. Do počutia. Tak jednu ekonomickú tam máme a jednu takú... Eh, čo to bolo tá druhá, že... Ja, to je inak častý argument, ktorý sa hovorí, že to, že Rusko obsadilo Krím, urobilo vlastne veľmi dobrú prácu v tom, že jednoducho je tam teraz mier. Ja som to vlastne tiež už nespomínal, že teda hovorí sa o tom, že nebyť tohto kroka, kroku Ruska, tak jednoducho sa tam bojujú a sú tam mŕtvi. Ale poď po otázkach, ako, ako ty uznáš vhodné. Ja nespochybňujem za žiadne okolnosti, že v tom čase to bol sovietský zväz, eh, ale bola to ukrajinská sovietská eh, republika, eh, cez ktorú viedli tie energonosiče smerom na Krym Čiže ak Ruská federácia napríklad nenamietala to, že Krím je súčasťou Ukrajiny po rozpade Sovietskeho zväzu, tak potom prečo sa tak stalo v roku 2014, kedy si ho teda anektovala a vyhlásila za svoje vlastné územie. Z tohto dôvodu hovorím, že to, čo sa stalo minulý rok vo februári, jednoducho nebolo košer a bolo to porušenie medzinárodného práva, ktorého sa my ako malá krajina musíme nevyhnutne obávať čokoľvek tu v súvislosti s Ukrajinou hovorím, tak hovorím predovšetkým na základe pozície Slovenskej republiky v celom procese a ja stále prirovnávam túto situáciu k tomu, že by sa niekto zajtra postavil niekde v Kráľovskom chlomci a vyhlásil túto časť Slovenska za Maďarsku a ak by to bolo podporené adekvátnou vojenskou intervenciou, tak v podstate nemôžeme s tým nič urobiť, tak ako s tým nemôže urobiť nič dnes Ukrajina. A z tohto dôvodu si myslím, že pre krajinu, ako je Slovenská republika, práve dodržiavanie medzinárodného práva je jeden zo základných a najdôležitejších pilierov zahraničnej politiky. Mm. Dobre, kým pôjdeš k tej Európskej únie, ešte jedna vec. Kritik by sa ťa spýtal, a tento istý pocit nemáš pri Kosove? Že bolo porušené medzinárodné právo, že presne toto isté sa stalo, že niekto si zmyslel a len tak proste vďaka názoru a, a tlakom Ameriky proste sa vyhlásilo na území Srbskej republiky proste cudzí štát bez, bez súhlasu materskej krajiny, nevidíš tam v tom paralelu, pretože toto sa často používa ako argument. Áno, ak Krym bolo porušenie medzinárodného práva, tak len to nadvezovalo na porušenie medzinárodného práva, ktoré sa už udialo v Kosove. Situácia v Kosove a na Kryme bola zásadne rozdielna. Jednak kvôli tomu, čo sa dialo eh, na území týchto, týchto dnes už republik, alebo teda stále ešte autonómnej republiky, ale súčasť Ruskej federácie. A ako som povedal, v roku 2013 som nezaznamenal ani len náznak napätia medzi ruskou, väčšinou ukrajinskou a tatárskou menšinou a inými obyvateľmi Krymu, zatiaľ čo vieme, čo sa dialo v Kosove, ale, a to ale je veľmi dôležité, ja som sa nikdy netajal tým názorom, že tak ako Slovensko nemôže uznať anexiu Južného Osecka alebo Krymu, tak nemôže nikdy uznať ani anexiu Kosova. A, a to v tom zmysle, že to nie je anexia, ale vyhlásenie v podstate štátu proti vôli materskému štátu. Čiže chápem to takisto ako porušenie medzinárodného práva a rešpektujem pozíciu Slovenskej republiky v tejto súvislosti, že sme jednou z piatich krajín Európskej únie, ktorá Kosovo neuznala. Hmm. Myslím si, že v tomto smere e, je konzistentnosť zárežnej politiky našou veľkou výhodou. Dobre, takže dá sa povedať, že v tomto smere Amerika otvorila tú povestnú pandorinu skrinku? Určite by sme mohli ísť ešte hĺbšie do minulosti, ale Kosovo je taký ten posledný príklad toho, že došlo k porušeniu medzinárodného práva a v tomto konkrétnom prípade Severoatlantickou alianciou, pretože mhm. nálety na bývalú Jugosláviu sa viedli pod hlavičkou Severoatlantickej aliancie. Hmm. Uh, tá otázka ohľadom Európskej únie, platov a týchto záležitostí, No situácia je taká, že dnes e, Slovensko nie je také konkurencieschopné ako napríklad Francúzsko, to čo sme spomínali, alebo to čo bolo spomenuté pri príklade uh, automobilky Peugeot, to isté si môžeme zobrať aj v prípade automobilky Volkswagen. Ja som presvedčený o tom, že v Nemecku by za tie platy, ktoré sú na Slovensku vysoko nadštandardné, v automobilke Volkswagen nikto nepracoval. A súvisí to práve s tým, že Nemecko má výrazne nižšiu mieru nezamestnosti, že Nemecko je postavené predovšetkým na malom a strednom podnikaní a že Nemecko je ďaleko viac konkurencieschopná krajina. Jednoducho dokáže dnes exportovať eh, výrobky a vyrábať výrobky s ďaleko vyššou pridanou hodnotou ako Slovenská republika a z tohto dôvodu je mzdová hladina v tejto krajine výrazne vyššia ako na Slovensku. Zoberme si iný príklad. Najvyššiu hodinovú mzdu v Európskej únii majú Dáni. Málo kto o Dánsku vie, lebo všetci si Dánsko stotožňujú ako so škandinávskou krajinou socialistického typu, že práve Dánsko má najliberálnejší zákonník práce, že je tam vysoká miera fluktuácie zamestnancov zo zamestnania smerom do iného zamestnania a práve toto dnes umožňuje to, aby Dáni zarábali najviac na hodinu v celej Európskej únii. Môžeme sa opýtať, či sme ochotní akceptovať podobné zmeny aj na Slovensku. Vláda premiéra Roberta Fica to kategoricky odmieta. Predchádzajúce vlády, či už Mikuláša Zurindu alebo Ivety Radičovej sa pokúsila o podobné reformy a boli občanmi vo voľbách odmietnuté. Takisto ako boli odmietnuté niektoré pokusy o e, zlepšenie e, podnikateľského prostredia v tejto krajine. No a potom sa nemôžeme čudovať, že bohužiaľ aj mzdová hladina na Slovensku je taká, aká je. Čiže ja stále tvrdím, chceme na Slovensku mať e, nemecký alebo rakúsky štandard, pokiaľ ide o mzdy, musíme sa nevyhnutne pokúšať o zlepšenie podnikateľského prostredia, musíme sa nevyhnutne pokúšať o zvýšenie našej konkurencie schopnosti v zmysle produktov s vyššou pridanou hodnotou a v takom prípade sa budeme k týmto vzdám približovať ďaleko rýchlejšie, ako je tomu v súčasnosti. Dobre, späť k bezpečnostným témam, okay. lebo Zuzana má na teba úplne celkom konkrétnu otázku. Ak by sa teda dialo referendum ohľadom základní, alebo teda nejakej vojenskej základne na území Slovenska, teda už kdekoľvek, tak má na teba celkom konkrétnu otázku. Ako by si hlasoval v takomto referende? Za alebo proti vojenskej základni? No, jedna z výsad demokracie, že no, volebné právo je tajné. Aha, no, <laughs> dobre. ale nie, nie, to som tým nechcel povedať, ale ja by <laughs> som sa nikoho takto priamo neopýtal. Priznám sa, že pre mňa je táto výsada tajnosti volebného práva posvetná ale keď som dostal vám konkrétnu otázku a som eh, v slobodnom vysielači, ktorý si kladie za jednu z úloh, eh, aby sa ľudia otvorene vyjadrovali, takže ja otvorene poviem, že v takom prípade by som hlasoval za. uh Dobre. Uh, tak by si podľa um, pána Poláčka urobil chybu, daj si sluchadla on ti vysvetlí, že kvôli čomu by si túto chybu urobil. Mne celkom nesedí. A zase som pustil toho pána Krupára, to je strašné. A, počkaj, Nie, ale dobre. nesedí tá iniciatíva z európskych štátov, ktorí by poprosili, teraz nadsadene hovorím, Spojené štáty, aby prišli vytvoriť základne. Skôr by som súhlasil s tým, čo hovoril pán Poláček, že základnou politikou Američanov cez NATO je rozširovať svoj vplyv. Čiže oni majú prirodzenú snahu mať svoje jednotky, mať svoj kontinent vojsk na každom zaujímavom e, kontinente, na každom zaujímavom smere, v ktorom to... Takže celá táto aktivita je taká, aby som povedal, ako keby kúpená. Proste my, my nemôžeme, my nechceme priamo, tak skúste vy že nás poprosíte, aby sme vám zriadili základňu. A mne to absolútne nesedí. Je to presne tak. Je to, Spojené štáty um, potrebujú, uh, potrebujú vytvoriť minimálne základňu v Polsku a Treba, si uh, totiž, uh, treba sa totiž obrátiť na geopolitiku, čo je vlastne základným cieľom Spojených štátov v tejto ukrajinskej kríze. Hej, to znamená, že mm, je to snaha izolovať Rusko, mm, pretrhnúť tie väzby Ruska s Európou a mm, existuje jeden taký pojem, že volá sa to Medzimorie. E, Medzimorie je pás tiahnúci sa od Baltu, e, či z Polska až e, na Ukrajinu ku Čiernemu moru a pokiaľ niekto nejakým spôsobom dokáže zablokovať toto medzimorie, či už je to vlastne cez Ukrajinu alebo cez Rumúnsko a Bulharsko, tak dokáže vlastne kontrolovať e, tie nejaké obchodné alebo priemyselné toky, alebo povedzme aj ľudské toky e, e, z východu na západ alebo naopak. Hej, takže e, ja tu vidím snahu e, minimálne e, umiestniť jednu trvalú základňu do Polska mm-hmm. a niekde, povedal by som, pripadalo by mi logické umiestniť to aspoň zatiaľ niekam do Rumúnska ako skutočne trvalú základňu a možno ešte logistickú základňu buď do Maďarska alebo potom do Slovenska. E, to je vlastne z hľadiska toho geopolitického, že čo vlastne chce Amerika v súčasnosti dosiahnuť, podľa môjho názoru, e, úplne prirodzené, e, vytvoriť takú, takúto reťaz základní, E, ktoré sa budú navzájom podporovať, vytvorí sa nejaký systém e, protivzdušnej, protiraketovej obrany alebo nejaké prvky, e, dosadia sa prvky nejakého rýchleho nasadenia a podobne. Čo sa týka iniciatívy tých pobalských krajín, tie nema, nedávajú absolútne žiaden zmysel, pretože tie sú z vojenského hľadiska absolútne nebraniteľné keď si zoberiete, že e, dosah E-400, hej, to sú rakety protizdušnej obrany, e, sú nejakých 400 či 450 kilometrov, tak e, Rusko teoreticky hovorím, keby chcelo zrovnať zo zemou, ako tieto pobalské krajiny, tak to môže urobiť takým spôsobom, že my im nebudeme schopní dať žiadnu vzdušnú podporu a bezdušnej podpory dneska neexistuje žiadna nejaká rozumná obrana. Takže uh, oni vlastne pod tým svojim dážnikom uh, do tej vzdialenosti 440-50 kilometrov No, sú schopní robiť prakticky čokoľvek a my na to nevieme nejakým spôsobom odpovedať. Proste my nemáme adekvátne, adekvátnu odpoveď na to, čo momentálne Rusi majú. Takže dáva tam nejakú základňu, mm. no, to je skutočne len ako, ja neviem. No dobrá, nie, skutočne... je to len, nie je to len volanie tých pobalských krajín, e, jednoducho, že, že prosím vás, robte niečo, však nám tu hrozí Rusko, že nás rovná so zemou, no, ne, nesúvisí to oni s týmto? By, oni by podľa mňa chceli e, len nejaké alibi preto, aby si mohli urobiť poriadok so svojím jednotlivými ruskými menšinami, ktoré sú tam obrovské a majú akože dosť e, stále silnejúce slovo. A to, čo momentálne oni robia, aby v žiadnej civilizovanej krajine, respektíve v žiadnej krajine Európy nebo, nebolo nikdy za žiadnych okolností dovolené. Keby to isté robili treba z nejakí Taliani, e, s tými Nemcami, ktorí tam mhm. žijú niekde na severe alebo niekde nejakí švajčiari, tak by ich pomaly, e, pomaly by na nich dávali embargo. A, a čo tam s nimi robia? Povedzte. Čo sa tam deje s ruskou e, menšinou v týchto e, povalských krajinách? E, upierajú im základné práva, však oni ako nemôžu voliť, ne, nemajú občianstvo. Oni sa tam narodili, oni tam žijú a nemajú treba občianstvo. Hmm. A hm. to je normálne? Hej, a, mm, čiže oni by podľa mňa chceli ako nejaký taký, ja neviem, svoj vlastný malý dážniček na to, aby si tam mohli robiť poriadky, Aha. by vlastne mm, nikto tam, e, by pre, prípadne ako Rusi, keby tam e, chceli e, niečo pohroziť, tak oni ukážu, a, že my tu máme základňu, ale ak tam niekto pôjde, tak tam určite nepôjdu nemecké, ani americké, ani francúzske vojska. Hmm. Bude to základňa na to, do ktorej sa umiestni kontingent nejaký rumúnsky, Bulharský alebo slovenský amerických vojakov, pretože keby niečo prdlo, tak e, tá základňa pôjde okamžite, e, okamžite ku dnu. Tak, počul si, Maťo, takúto vec, že čo povedal pán Poláček, jednoducho základne, ktoré by si ty tu podporoval, teda nie len na Slovensku, ale evidentne by si nemal problém ani v pobaltských krajinách, nemajú z hľadiska vojenského žiaden význam, lebo Rusko disponuje výzbrojou, ktorá jednoducho by tieto základne zlikvidovala hneď. A druhá vec je, že teda, počkaj, čo tam hovoril, že, že jaj, že to, že sa podporia takéto e, základne, napríklad v pobalských krajinách, to pobalským krajinám podľa pána Poláčka umožní ďalej e, akoby e, upierať ruskej menšine rôzne práva, ktoré sú im tam upierané a budú sa môcť brániť tým, že však my tu máme, aha, my sme tu v NATO, my máme tu základňu a môžeme si dovoliť čo proti Rusku, lebo jednoducho máme tu základňu, sme odstrašujúci pre Rusov. Tak ma zaujíma tvoj názor na toto. Tak je to výborná príležitosť vysvetliť, že prečo by som hlasoval za takúto základňu. Ja nehovorím o vojenskej dôležitosti takéto základne, ale skoro také psychologickej dôležitosti. Um, áno, ak by väčšina občanov Slovenskej republiky v referende základne odmietla, tak by som to akceptoval. Mm-hmm. Ja by som hlasoval za práve preto, lebo dnes sa hovorí o tom, že ak by tu k pomyselnému útoku uh, došlo, takže uh, ruské vojska by sa pravdepodobne zastavili ďaleko za hranicami Slovenskej republiky smerom na západ. Práve vďaka takýmto uh, základňam by ten odstrašujúci efekt v tom zmysle, že či si to vôbec uh, môže ruská armáda dovoliť takýto útok urobiť, bol výrazne vyšší ako je v súčasnosti, pretože nemáme ilúzie, už sme spomínali bojaschopnosť jednotlivých krajín uh, Severoatlantickej aliancie sami o sebe. Uh, takže z tohto dôvodu to posilnenie spoločnej identity v zmysle Severoatlantické aliancie by možno dávalo zmysel v zmysle psychologickom, nie v zmysle vojenskom. Mm-hmm. Uh, ja pevne verím, že sa takáto otázka v blízkej dobe neobjaví, pretože ako je vidieť aj z tejto relácie, vo veľkej miere to rozdeľuje obyvateľstvo Slovenskej republiky. Ak tu napríklad v minulosti boli obrovské výhrady zo strany Slovákov voči prezidentovi Novotnému, prezidentovi do roku 1968, tak ak mu niečo slúžilo k tak bolo to, že sa trvalo bránil sovietskej vojenskej prítomnosti, ktorú si neskôr sovieti vydobili, vieme dobre, ako 21. augustom 1968. Takže aj z tohto dôvodu, ako si spomínal ešte v prvej časti relácie, by bolo lepšie, aby sme tu takúto základňu možno nemali, pretože hmm. by nespôsobovala takéto napätie v spoločnosti, ale ak by o to spojenci požiadali a mali by na to dôležitý dôvod, ktorý bol, verím, v takej kampani adekvátne vysvetlený, tak môj hlas som vysvetlil, prečo by bol taký, aký by bol. Pokiaľ ide o tú otázku práv no, menšín, práv menšín na Pobalti, tak e, ja veľmi rád dám k dispozícii e, tým, ktorí by sa o to chceli zaujímať, e, štúdiu, ktorú som publikoval na túto tému ešte ako akademik. Hovoril som tam napríklad, aké je porovnanie ochrany menšín práve v spomínanom severnom, eh, pardon, južnom Tyrolsku, v severnom Taliansku a napríklad v Estonsku, kde je pravda, že časť eh, občanov eh, ruských hovoriacich nemala, najmä v 90. rokoch, občianské práva a dodnes tam žije stále menšia a menšia menšina ľudí, ktoré, ktorí majú tzv. indiferentné občianstvo, čo v praxi znamená, že nemôžu voliť, ale inak majú všetky ostatné práva také ako ako občania Estonska. A pýtal som sa môjho kamaráta Estonca, ktorý je Rus, ale Estonec, v zmysle teda e, trvalého pobytu, prečo nemá občianstvo estonské, tak e, z dvoch dôvodov. Jednak preto, lebo e, jeho stará mama a mama sa nechceli učiť po estonsky, čo bolo predpokladom získania občianstva a v mhm. ich rodine by sa nevnímalo pozitívne, že on ako Rus sa teda po estonsky naučil a o to občianstvo si požiadal. A ten druhý dôvod bol, že v tom čase mu hrozilo, že by musel nastúpiť do armády, takže to bola jedna taká výhoda týchto ruských mládencov, žijúcich v Estonsku, že pokiaľ nedostávali občianstvo, tak nemuseli narukovať. Takže aj takýto pragmatický mm. dôvod e, dnes spôsobuje to, že ešte stále máme v Estonsku e, určitú menšinu ľudí, ktorá už pravdepodobne nikdy estonskými občanmi nebudú, pretože pretože e, v ich veku alebo z iných dôvodov nie sú ochotní a schopní Čiže sa naučiť. Čiže to aj vyhovuje, hej, nebyť. To isté miery, mm áno. Treba povedať, že časť občanov, e, alebo teda občanov, e, Rusov žijúcich na území Estonska si nepožiadalo estonské občianstvo, pretože požiadali o ruské občianstvo. Oni dnes majú ruský pás, ale žijú na, na území Estonska, majú tam trvalý pobyt. Čiže z tých štúdí, ktoré som publikoval, vyplynulo, že tá, ten pomer je približne tretina tých, ktorí požiadali o estonské občanstvo, naučili sa estonsky niečo, o estonskej histórii, naučili sa hymnu, zložili slub občana, mm. dostali občianstvo. Potom tretina uh, žije s občianským preukazom, ktorý nie je preukazom občana, ale človeka žijúceho na území Estonska. A potom tretina je približne tých, ktorí dostali ruské pasy a sú dnes vlastne cudzinci vo svojej vlastnej krajine, v ktorej sa narodili. Je to veľmi zvláštna, zaujímavá situácia ale nemyslím si, že by akokoľvek, a to zdôrazňujem, akokoľvek súvisela so Severoatlantickou alianciou. Čiže nie, ty, ty by si netvrdil to, čo pán Poláček, že, prípade nie. že práve oni chcú vybudovať tie základne preto, aby mohli ešte viac sekírovať ruskú menšinu, lebo budú vedieť, že Rusko si potom nedovolí, keďže už tam majú základňu, že by už prišlo na to brániť. Čiže ja mám, nevidíš to. Mám tak. pocit, že pán Poláček sa v istom slova zmysle spochybnil, pretože na jednej strane hovorí, že vojenský, uh, vojenský sú tieto základne neopodstatniteľné, na druhej strane, ako naznačil, by mali svoje opodstatnenie pri ďalšom zneužívaní hmm. istej časti uh, obyvateľstva v týchto krajinách, čo mne nedáva logiku. Hmm. A ako hovorím, ja som presvedčený o tom, že súčasná menšinová politika pobalských krajín, ku ktorej môžeme mať výhrady, a ja som v tej štúdii, akademickej štúdii, uh, ktorá neskôr vyšla aj v jednom renovovanom vydavateľstve vo Francúzsku, jasne zdôraznil, že nie je toto štandardom Európskej únie a zároveň e, som presvedčený o tom, že e, nemá to nejaký súvis so Severoatlantickou alianciou. Dúfajme, že poslucháč ostal na linke, alebo poslucháčka. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech Dobrý večer. Košic. Nech sa páči. Nuž, e, váš host mi pripadá dosť taký manipulatívny keď ho človek počúva. Chcel by som upozorniť napríklad na ten moment, keď ste spomenuli kubánsku krízu ako príklad vlastne paralely, ako sa správajú mocnosti, keď im niekto prikladá nôž na krk. A to sa dá pekne zo záznamu si pustiť, ak váš host dokonale vyklúčkoval z tejto otázky a absolútne sa vyhol odpovedi. Ale to nebudem teraz ako. Kto chce si to vráti a vlastne urobi si obrad o vašom hostovi aj z tejto maličkosti. Skúsim dať taký, taký príklad. Nulandová povedala, že napumpovali do Ukrajiny 5 miliárd, aby zmenili režim. Skúste si predstaviť, že Rusko napumpuje 5 miliárd do toho, aby zmenilo, naklonilo si, nazvite to akokoľvek, e, vládu v Mexiku. Hej, to je paralelné. Hranica, hraničiaca krajina. Navyše, e, to prevzatie moci na Ukrajine bol protiústavný ozbrojený puč. To vie každý, hej, len médiá to nepíšu. <clears throat> Skúste si predstaviť, že to isté urobia Rusi v Mexiku. Navyše, akože ovládajú, povedzme, vlastne nejaké energetické tepny, ako Američania plynovod, vedúci Ukrajinou. Takže to len také prirovnanie k tej kubánskej kríze, že ako by vyvádzali Američania. Skúste si to len predstaviť. Čiže vlastne váš host, no dobre, k tomu sa vrátime, poďme uh, už len, uh, nie Mexiko, vezmeme si z histórie Chile a, a Nicaragu. Voľbami sa dostali k moci ľavicové sily. Okamžite nasledal vojenský púč, Pinochet, Noriega. Vezmite si v Čile eh, štadión, oponenti vlastne zabíjani v tisícoch. Predstavte si, že by toto urobili Rusi na Ukrajine, keby sa cítili tak ohrození. Takže to sú tie paralely. A kubánska kríza, tak si vezmite napríklad americké jadrové zbranie v Turecku. Teda neviem, či tam ešte sú, ale určite tam boli. A takisto, keď sa cítime tak strašne bezpečne v tom NATO, tak mi sa páčila tá paralela s hitlerovským Nemeckom a veľmi bezpečným Slovenskom. Hej, a presne to, ako NATO v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným právom zbombardovalo Jugosláviu a potom si Američania v Kosove postavili obrovskú vojenskú základňu. Hej, čiže sme vlastne súčasťou paktu, ktorý sa v rozpore s medzinárodným právom agresívne drzo tlačí na východ a porovnajte si to s tým, ako reagujú Američania už len vo Vietname. To nehovorím o Nikaragui, Čile, a Kube a prípadne Mexiku, hej. Takže takto ja vidím nášho hostia, teda vášho. Hmm? No, ďakujem pekne za túto kritiku, majte sa pekne do počutia. Maťo, toto bude asi jedna z posledných tvojich reakcií, lebo už pozerám, koniec relácie máme. <laughs> Šialené množstva mailov nevyriešených, ale to sa nedalo dneska stíhať. Vidíte, dvíhame telefóny prioritne, takže tí, čo sa dovolali, dovolali. Maťko, daj poslednú tvoju odpoveď na toto. Už iné nestihneme, žiaľ. No, to počujem prvýkrát, že by som bol manipulatívny, alebo že by som neodpovedal na otázky tak, ako, ako mi boli kladené. Ale možno je to dojem, ktorý som vytvorila. Nebraním sa tomu, čo už sa dá robiť v tomto prípade, ale tak skúsim veľmi konkrétne. Vrátim sa k tomu, čo už som povedal nie som tu eh, v roli advokáta americkej zahraničnej politiky. Eh, vrátim sa k tomu, čo som povedal. Za žiadnych okolností si nemyslím, že by Spojené štáty alebo Rusko nehrali svoju mocenskú hru na územiach či už Kuby, Ukrajiny, ale aj spomínaného Čile, Nikaraguja a niektorých ďalších krajín. Je pochopiteľné, že to tie krajiny robia. To som takisto povedal. A takisto hovorím aj to, že ak tu máme Severoatlantickú alianciu, tak sa na ňu pozerám z pohľadu Slovenskej republiky a vychádzam z praxe, kedy Severoatlantická aliancia doposiaľ vždy zabezpečila bezpečnosť pre svoje členské štáty. Nemáme tu žiadnu historickú udalosť, ktorá by uh, ohrozila členský štát Severoatlantickej aliancie zo strany inej vojenskej moci. A toto je pre mňa podstatné, prečo som zastancom nášho členstva v Severoatlantickej aliancii. Ja by som sa možno veľmi rád venoval jednotlivým tým argumentom, ktoré tu padli, možno aj ďaleko detaľnejšie, ale dostali by sme sa na veľmi tenký ľad a ja som, ako, ako som už spomínal, nie pripravený na to, aby som tu čelil um, nejakému advokovaniu um, americkej zahraničnej politiky. A to je to, čo by som bol rád, keby aj poslucháči uh, tejto relácie pochopili. Pre mňa je najpodstatnejšie to, či existuje alternatíva pre Slovenskú republiku v súvislosti s zabezpečením uh, kolektívnej bezpečnosti či je tá alternatíva lacnejšia a do akej miery e, táto alternatíva e, prinesie užitok <clears throat> Slovenskej republike do budúcnosti. Toto je pre mňa ako politika najpodstatnejšia otázka a ja ju mám pomerne jasne zodpovedanú. No, ja som teraz prebehol tie maily, dočítal asi v dvoch alebo troch, kde ma výslovne žiadal poslucháč, aby som už láskavo neťahal takýchto ľudí s takýmto názorom ako si ty. Mám pre vás dobrú správu, budem v tom pokračovať určite ďalej. A ako v dobrom to hovorím, že ak máte problém s iným názorom, si ho vypočuť a polemizovať, bude dobre, keď si nájdete iné rádio alebo iné médium, lebo my nemáme tu záujem tlačiť jednostrannú propagandu. Nikdy sme ten záujem nemali a vždy hovoríme takúto vec. Dávame ktorejkoľvek strane názorovej priestor vystupovať. Žiaľ Bohu, tá protistrana často nechce chodiť, alebo jedna z tých strán odmieta chodiť. Práve preto si dnes veľmi vážim a znova to opakujem, že sa Martin Klus politolog prišiel, aj napriek tomu, že vedel dopredu, že bude čeliť kritickým názorom a som mu za to veľmi vďačný, pretože pre mňa osobne to poukazuje na mnohé pozitívne aspekty jeho osoby. Takže máte ešte raz ti veľmi pekne ďakujem, že si bol jedným z mála odvážnych, ktorý to napriek tomu teda, že Eh, si tu čelil kritike, že si to napriek tomu podstúpil. Ďakujem ti ešte raz, maj sa pekne a dobrú noc ti prajem. Ďakujem pekne za pozvanie, za všetky otázky, kritické názory. Eh, kritika by mala byť to, čo nás posúva dopredu a ja si rád formujem aj svoje vlastné názory na základe argumentov, ktoré možno aj vaši poslucháči v tejto relácii zniesli, takže Veľká vďaka. Budem sa tešiť aj na iné pozvania do budúcnosti, napríklad o menšinovej politike pobalských štátov. No vidíš, napríklad. <laughs> Dobre. Takže Všetko dobré a dobrú noc všetkým poslucháčom. Toľko na dnes, vážení poslucháči, Martin Klus. Ja ďakujem takisto aj poslucháčom, že naozaj aj napriek tomu, že teda kritika bola, ale držala sa v rámci únosnej miery, neboli tu žiadne nadávky, bolo to úplne slušné.